الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد حضرت عمر چند نفر زور داشت نمیدونم خودش هم نمیدونست اما این بدونید که یک کتابی نوشته شده به نام محمد پیغمبری از نو باید شناخت نویسنده این کتاب مسیحی هست مترجم این کتاب زبیه الله منصوری هست خیلی وقت نوشته شده و یک کتاب دیگر نوشته زندگی حضرت عمر اون هم نویسندش مسیحی هست در هر دو تا عنوانی که اند اون عنوانش خیلی جالبه آورده که قوی مرد عرب چگونه مسلمان شد تری مرد عرب چگونه مسلمان شد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اینقدر قوی بود که وجود بابرکت وجود نازنین عمر ابن خطاب اون مراد پیامبر بود عمر مراد پیامبر بود خواسته نبی مکرم اسلام بود صلی الله علیه و سلم نبی مکرم اسلام او رو از الله خواست چی فرموده اللهم اید الاسلام احب رجلین الیکا بار الله اسلام را به دوی نفر کدوم دوستتر داری بوسیل آن اسلام را تقویت بکن یک عمر ابن خطاب دو ابو جهل ابن هشام در حق عمر ابن خطاب این دعا قبول شد دعا رو کرده امام الانبیا صلی الله علیه و سلم خواسته و مراد نبی کریم عمر بوده و اینکه دعا کردن ای خدایا او رو به من بده سمرات چه شدن سمرش این بود که اظهار اسلام با ایمان عمر عمر که مسلمان شد گفت الا مخفی رفتن و مخفی نماز خوندن دیگه معنا نداره شما من از خدا خواستی من هم اومدم پس بریم بیرون اسلام رو اظهار کرد وقتی که هجرت کرد هم مخفیانه هجرت نکرد اعلان گفت من دارم میرم مرد همونی که بیا بیرون مکه منتظرم این شهامتش بود در مسابقات کشتی در مکه برگزار میشد عمر حریف نداشت یعنی افتخار قریش عمر ابن خطاب بود اینجا دعا اومد بار الله به احب رجلین اسلام رو تایید بکن حالا الله از این عمر چی کاری گرفت کاری که الله از عمر گرفت از هیچ کسی اون کار رو نگرفت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه با الا در کل حیات نبی مکرم اسلام عمر می درخشید پیامبر چی میگو دخل تو انا و اوبک و عمر جی تو انا و اوبک عمر ذهب تو انا و اوبک عمر من و اوبک اومد عمر اومد من رفتم اوبک و عمر را اگر کار میکرد یک روزی فرمود روز قیامت در قرب قیامت علاماتی ظاهر میشن که گرگ وقتی بر گله حمله بکنه چوپان جلوش بگیره گور صحبت میکنه اون روز یاد بیاور که نگاه بان گسپانده من گور میشم مردم گفت یا رسول الله گور صحبت میکنه فرمودن اومن و انا و اوبک و عمر من به این ایمان داره اوبک داره عمر داره ایمان نه اونجا اوبکری بود نه عمری بود یعنی اینقدر پیامبر بر ایمان او مطمئن بود یا جایی که معجزه ظاهر میشه میگه بری به عمر بگی این اتفاق افتاده خبرش کنی از اون یا بال کوی پیغمبر نشسته بود ندا اومد چه ندا اومد اونجا همین ندا اومد که اسکت فین علیک نبی و صدیق و شهیدان عمر این بود عمر مراد پیغمبر بود بعد چی کرد عمر این دعا اومد اللهم اید الاسلام به احب رجلین الیکه چه شد؟ برای اولین کسی که طرح جمعآوری قرآن کریم را امروز من تو داریم عمر ابن خطاب اون طرح را اصرار کرد عمر پیش او بقصدی الا قرآن جمعآوری بکن قرآن پراکنده بود گفت نمیتونم اینقدر اصرار اصرار اصرار کرد گفت ببین میدان قتل داغی هر روز دارن حفاظ علما شهید میشن قرآن ضایع میشه تا اینکه شرح الله صدر ابی بکر لذالکه خدا قلب بکر رو بر اصرار عمر منشرح کرد قرآن جمعوری شد بزرگترین منبع هدایت او جمعوریش کرد کار بعدی چه کار کرد خاص احادیث و جمعوری بکنه یک ما حدیث میخونیم شروع کرد شد صحابه گفتن دست نگهدار چون صحابه منتشر شدن داخل دنیا همه جمعوری نمیشن همین کار رو الله از نسل عمر از عمر ابن عبدالعزیز گرفت اولین حکم حکومتی برای جمعآوری علم نبوی احادیث پیغمبر حکم حکومتی را عمر ابن عبدالعزیز که نوه عمر ابن خطاب ها اون صادر کرد و ظاهر دنیا رو که عمر نگون کرد بزرگترین امپراتوری های اون زمان که ایران و روم بودن و غیر از اون چهار امپراتوری کوچکتر اطراف اونها فعال بودن همه عمر سرنگون کرد فارس عمر گرفت ایران عمر فت کرد روم را عمر ابن خطاب فت کرد مصر و غسان و اطراف را حضرت عمر ابن خطاب اونها سرنگون کرد خدا ظاهر اسلام را فتوحات و معنویت اسلام را علم را توسط این شیرمرد گرفت مگه انسان معمولی بوده وقتی که خداوند متعال در قرآن کریم اعلامی فرمایند که لیوزیرو علی دین کله این دینو بر کل ادیان من غالب میکنم در چه زمانی غالب شد مستاق قرآن عمر ابن خطابه الله تو قرآن اعلام کرده که من این دین را بر کل ادیان غالب میکنم اسلام بر کل ادیان غالب میشه سی سال این اتفاق افتاد و این کار را بزرگترین خدمت را عمر ابن خطاب انجام تا همین مکران زمین شما که سراوان و مرز پاکستان و ایترام تا اینجا زمان عمر ابن خطاب فات شده یزگیرد سوم و امپراتوری ساسانی را عمر ابن خطاب از بین برد سرزمین شام به همین شکل عمر این بوده چقدر دور داشته فقط یک جمله میتونیم بگیم قوی ترین بزرگترین توانمندترین سیاستمدارترین انسان دنیا عمر ابن خطاب بوده از اون تا حالا بعد از اون چنین شخصیتی دنیا به چشم خودش ندیده قبلا بوده ایران ساسانیه بودن تا کجا بودم یک قلم رو داشتن امپراتور رومی ها یک قلب رو داشتن مصری ها یک جای داشتن چینی ها یک جا داشتن عمر همه رو یک جا داشته همه کافی نه عمر همه رو یک جا داشته اونا که افتخار میکنن ساسانی که ما امپراتوری آنچنانی داشتیم یا رومی ها افتخار میکنن ما فلان داشتیم کسی تا اروپا و تا مصر و تا قلب چین نفوذ کرد این شیر مرد بود حالا مثال شد در دنیا بیاوری حالا نشان بدیم قبلا و بعد عمر چنین شخصه در دنیا آمده اما کسی بود لباس کهنه می پوشی در کوچه می خوابید نگهبان هم نمی خواست مراد پیغمبر بوده مرزی الله رب العالمین بوده الله رب العالمین چندین آیات را در موافقت عمر نازل کرده و اتخذوا مقام ابراهیم مصلا عمر پیشنهاد داد الله رب العالمین آی نازل کرد این که بر منافقی نماز نخون عمر اصرار کرد الله نازل آی نازل کرد این که حجاب نازل بشه عمر اصرار کرد الله آی نازل کرد این شراب خورده نشه عمر اصرار میکرد الله رب العالمین تایید میکرد این بوده عمر حالا کی بوده یعنی میخوای بدونی نبی کریم فرموده یا عمر ما از فجا هر کوچه تو بخوای عبور کنی شیطان اونجا بیا فرار میکنه اون کوچه شیطان نمیتونه بیا شیطان این سجین از عمر فراری بودن این سجین تنها در مورد شخصیت عمر شناسی بخوای صحبت بکنی بعد یک هفته ماهی هم صحبت کنی کمه سیاست عمر کارهای سیاسی که انجام دادن خیلی بینظیر در دنیا بودن هنوز در دنیا چنین شخصیتی نه آمده است اگر آمده بیا بیاوری کجا آمده نمونه بیارن خب در همینجا سوال دیگر رو جواب بدم. بعضی ادب و بعضی گستاخ گایگای خود را خیلی با کلاس میدونن و میخوان بر شخصیت این بر مرد تاریخ بتازم میگن دانشمنده فعلی ما سوادشون از عمر بیشتر بوده در اینجور میخوان اعتراض همین همینقدر عمر و کافی است تا امروز تمام طرحها و سیاستی اجرا کرده امروز در سرتاسر جهان در حال اجرا هستن همین گمرکات در میگیره از کجا اومده اند ترشو کی آورده اولین بار همین کمک کردن یاران دادن و کمک کردن بیتولما برای مردم در سرتاسر جهان داره کار میکنه ترشو کی آورده عمر ابن خطاب آورده دیوانداری ها خیلی زیاد استانداری ها فتوحاتش خیلی زیاد خیلی زیاد تا حالت دنیا مرهون همون خدماته نظام حکومتداری و قانونداری و اون حقوق دنیا رو عمر ابن خطاب پایگذاری کرده کی بوده؟ حالا بیار نمونه شو امروز اگر در غرب شما داری قانون الا می میبینید قانون خونده میشه حقوق داره خونده میشه این حقوق و قانون از بقایای قانون امپراتوری اسلامی در اروپا اندلس مرکز اون امپراتوری بوده کتابخانه بسیار بزرگی اونجا بودن اسلام کرف اما علم اونجا موند از اونا استفاده که اونا چه دارن تا حالا داره از همون علم استفاده میکنن عمر که بوده شخصیت نظیر دنیا هستون که نبی مکرستان فرمودن که اگر پیغمبری می میشد اون عمر میشد بی ترس و بی حراس بود بی پروا بود آن بسیار مهربان بود بسیار خاکی بود وقاف اند کتاب الله بود آیه خونده میشد سکوت میکرد بسیار مهربان بود تهدید میکنن انتقام نمیگیره قبل شهادت تهدیدش کردن همه هیچ کاریو نکرد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه شخصیت بی نظیری هست خب حالا در همین سوالی که بعضی میپرسند که اینها سواد دارم من یک سوالی مطرح میکنم دانشمنده امروزی که این تلفن همراه رو ایجاد کردن سوادشون بیشتره یا الکساندری که تلفن اختراع که سعادتش بیشتره همه تو بگی که همین کسان امروز وجود دارن قطعا همین میگید چون اینها دیگه خیلی زریفتر روی تلفن را کار کردن در علم خود برق مهندسین برق امروز قوی ترن یا ادیسون که اون زمان برق و اختراکه قوی تره قطعا بگی دانشمند امروز قوی ترن اما این خطه این اشتباهه نه نه اینها قوی ترن نه متخصصین تلفن قوی ترن اون کسی که طرح ایجاد میکنه قوی تره اینا داره همون طرح گسترش میدم دارن تر رو بیشتر میکنم دارن پهنای باند رو گسترش میدم اما کسی ایجاد کرد اون مهمه اون که برگو آورد اون مهمه نه غلط داری تو گسترشش میدی باندشو پس اون که ایجاد کننده هر فنی باشه اون از معلم اول ابو علی سینا قوی تره یا اون متخصصین امروز قوی ترن قطبی نه قوی ترم پزشکی اما ما اون قوی تره چون متخصص پای اولی هست داریم گسترش میدن در کل فنی همین جوریه پس اون موجود اولی فن اون قطعا قوی تر و خیلی قدرتر از اونهای بعدها بیام چون اون موجد بوده اون ایجاد کننده اول بوده پس اونها نمیشه ما به روزی اصلا قابل سنجش نیستم عمر اینه جای عمر پا میگذاشت شیاطین هم فرار میکردن همه میترسیدن مراد نبی کریم بوده و الله رب العالمین در جوار پیغمبرش او رو جای داد در بغل پیغمبر خوابیده وقتی که شهادت رسید شهادت رسید قبل از اون پسر شو فرستا برو پیش حضرت عایشه بگو عمر سلام میرسونه من اگر فوت کردم اجازه هست که پهلوی دوستانم دفن بشم بی عایشه فرمودند که بله عبدالله بن عمر رفت گفت چی گفت چه جوابی دم بله من این جار برای خودم گذاشتم علق شما آمدی اینو به شما تقدیم میکنم بعد که حضرت عمر دوباره وصیت کرد پسرم اگر من جان دادم فوت کردم بعد از مر منو بگیر ببر جلوی خونه بیبی آیشه اونجا بگو که عمر اجازه میخواد اجازه ورود میخواد اگر اجازه داد برو داخل اگر اجازه منو قبرستان عمومی دفن کن بعد فرمودن تنها چیزی خیلی منو همیشه ذهن مشکوب و قصه میخورد همینجا بود به من گیر میاد گیر نمیاد اینجا رو خیلی میخواستم برکت نبوت میخواست تبرک پیغمبر میخواست آرزو این خاک بود الله چه میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى از این خاک پیدا شدی به همین خاک برمیگردی و از این خاک دوباره بیدار میشی مفسرین میفرمایند وقتی آدم خلق شد از کل کره خاکی خاک آوردن و در گل آدم اجین کردم از هر جایی که گل ما داخل بدن ما باشه به همون خاک ما برمیگردی میبینی کسی سراوان میمیره کسی میره امریکا میمیره سراوانی بوده خاک از اونجا همونجا برمیگرده پس خاک ابوبکر و عمر از خاک پیغمبره در یک جا به خاک سپرده شدم چه کسی چنین افتخاری داره دشمن باشه الله گوارا می که دشمن پیغمبر در پهلو پیغمبر تا عبدالعباد بخوابه الله دیگران رو گوارا نمیکنه کسی نزدی پیغمبرش بره اینا گوارا گوارا میکنه که پهلو پیغمبر تا عبدالعباد بخوابه اونجا در حالی که الانبیا احیان فی قبورهم یصلون پیغمبر در قبرش زنده حتی نباز میخوره تو احادیث اومده پیغمبر زنده باشه عمر پهلویش دشمن اونجا بیسته یک اون زنده بود عمر مزاحمش باشه فوت کنه عمر مزاحم باشه الله این قدرت نداشت مرزی الله بود دوست الله بود الله او رو میخواست چی باشه حضرت عمر ابن خطاب دیگه عمره تا قیامت منتش بر جهانیانه بخواید نخواید عمر کرد و رفت دیگه دوباره این تاریخم بر نمیگرده تاریخ سبز شد برایش فروش حواله ماشین از نظر شهری خرید فروش ماشین به صورت سه شش ماهه و به جای آوردن نمازهای قضایی کفاره آنها اول فروش حواله ماشین جایز نیست اصلا حواله جایز نیست مگر با کسی میتونه فروشی که صاحب باشه از که گرفتی به خودش بدید به جای دیگه تازه ماشین آمده حوالش درست نیست ماشین بگی ثابت شد بعد میتونی ماشین رو بفروشید و فروختن ماشی سه ماه شش ماه با قیمت بالاتر جایزه نقدی ارزونتر و قسطی بالاتر باش اشکالی ندارد چون این در اصل قیمت ماشین اضافه می شود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم معامله وامی کردم قبل از وفاتش سی سا جو از یک یهودی قرض گرفتم پس معامل وامی اشکال نداره اینکه قیمت ماشین یا کالا در وام بالاتر میره این سودنی در اصر کالا بالا میره نه که در خود پول کالا رو بالاتر میکنی شما نماز قضایی با نماز قضایی خونده بشه نماز قضایی با کفار ادا نمیشه کسی نماز نخونده بعد قضا بخونه تنها فرض و وتر قضا داره اما اگر فوت کرده وصیت نکرده باشه بر وراث و لازم نیست که برایش پول بده اما اگر کسی میخواد فدیه ها رو بده از پول خودش بده نمیتونه بگه اگر من میراث و بفروشم میدم مگر اینکه کل ورثه ها راضی باشه اما اگر وصیت کرده من دارم میمیرم من بیمار بودم نماز روزه های منو بدی بعد از میراث میدم در غیر این صورت وصیت نکرده باشه بدون رضایت بقیه و راست نمیتوانید مار را بفروشید و فدیه نمازها رو بدهید خواندن قرآن بدون وضو از گوشی تلفن لمس کردن صفحه تلفن درست نیست چرا چون ببینید صفحه تلفن با حرارت دست شما حرکت میکنه پس وقتی که صفحه میاد بالا با خود مانیتور گوشی شما میچسبه و حرکت اون صفحه با لمس دست شما هست با حرارت دست حرکت میکنه با شای دیگه حرکت نمیکنه پس اینجا الله میگه که قرآن بدون وضو لمس نکنید لمس بدون وضو لازم میاد اگر حرکت نمی کرد با دست شما لمس نبود حائل و اینجا دیگه کل صفحه میاد میچسی بالا اگر هم اون ال سی بشکنه و دوباره دیگه گوشی از کار میفته صفحه بالا نمیاره پس معلومه که کل صفحه اینها میچسبن و چسبید اینها دیگه میشه صفحه قرآنی لمس قرآن بدون اون جایز نیست آیا زن میتواند جنازه شوهرش را نگاه کند زن میتواند حتی شوهر رو غسل دهد دفنش بکند اما مرد نمیتوانه زنها آزادن دیگه نگاه کردن رو غسل دادن برای اونها آزاده چرا وقتی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کردند حضرت اسما بنت امیس ابوبکر صدیق را غسل دادند درست کردن سنگ قبر چه حکمی دارد در سنگ قبر تنها مشخصات نوشته بیشه فلانی فرزند فلانی آیه قرآن نباشه که ممنوع هست شعر و میر هم نباشه باره فقط مشخصات اگر باشند اشکال ندارد دلیل شیعه دلیل این است که وقتی که عثمان بن مزعون عثمان ابن مزعون برادر رضائی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بود اولین کسی که در مدینه فوت کرد عثمان عثمان ابن مزعون بود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و ایشان را در قبرستان بقی به خاک سپردند بعد فرمودند که اون سنگ بزرگ بیاوری تا قبرش بگذارم تا من بشناسم قبر برادرم بوده و بقی اهل خود اینجا دفن بکنم هیچ کس نتوانست سنگ و برند بکنه خود نبی که برند که رو قبرش گذاب برای نشانی که مشخص بشه این قبره اگر مشخصات تا این حد باشه اشکال نداره بیشتر دیگه درست نیست آوردن میت به قبرستان و نگاه کردن بعد آن چوک میداره بعد از آماده شدن و کفن و غسلش دیگه تاخیر در جنازه جائز نی مکروهه اگر بخاطر خاطر تاخیر بشه کراهیت داره اما اگر تاخیر نشه نفس نگاه کردن خود میه اگر علامت خاصی نداشته باشه ببینیم میه بعضی فوت میکنن بنا استفاده دارو یا فشار عصبی رنگش تغییر میکنه بعضی مردم فکر میکنن حالا انسان بدی بوده در حالی که تغییر رنگ علامت بد و خوب بوده انسان نیست بسته رو آمال انسان داره خیلی به خاطر مسمومیت رنگشون تغییر میکنه استفاده داروهای شیمیایی رنگ تغییر میکنه سکته های ترکیدن رگ ها رنگ تغییر میکنه این علامت بد بودن نیست که حتما بگه فلانی رنگش سیاه شد و پس جهنمیه اگر بد نباشه نگاه کردن میه تا این حدش گنجایش داره بعضی میگن جایز نیست اما در این حدش گنجایش داره چون حضرت عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه پدر جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه در جنگ احد وقتی که شهید شد داخل صحیح بخاری سه چهار جا صحیح بخاری آمده کتاب الجنائز کتاب المغازی و کتاب الجهاد صحیح بخاری حدیث امام بخاری آورده میگه پدرم شهید شد رویش چادر کشیدن بعد کشیدن چادر خواستم که نگاه بکنم که مردم نهی میکردن نگاه نکن و وعده چیزی نمیگو چرا چون پدرم مستله شده بود بینی و گوش او را بریده بودن و مردم نخواستم من ببینم اما میگه من نگاه میکردم و وقتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم وفات کردم بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از مقام صنح آمد داخل صحیح بخاری در کتاب الجنائز و کتاب المغازی با مرض الوفات النبی صلی الله علیه و حدیث و امام بخاری آورده اومد چادر از چهره نبی کریم بردار و پیشانی مبارک ذات اقدس نبی کریم را بوسید و فرمودیم فدا که ابی یا رسول الله پدرم فدا تو باش یا رسول الله که الله رب العالمین دو موت را جمع نمی کنند و مسجد تشریف بردند و خبر وفات نبی کریم را رسما اعلام کردم تنها شخصیتی که رسما خبر وفات تونست اعلام بکنه اون شخصیت عظیم حضرت ابوبکر صدیق بود تا اون لحظه هیچ کس جرأت اعلام نداشت میترسیدن باور نداشتن حضرت ابوبکر صدیق مسجد اومدن دی مردم دیگه همهشون سرگردان اومد شمشیر کشیده هر کس بگه فوت کرده گردنشو میذارم وفات نکرده برمیگرده میاد تا این مرافقین از بین ببره ابوبکر صدیق عمر بشین توجه نکرد ویل کرا بالا منبر فرمودند که ان لله و انا الیه راجعون من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل آیه رو خوندن بعد خوند انک میت و انهم میتون اینجا پس اونجا نگاه هم کرد بوسید و بعد هم اعلام کرد پس در این صورت نگاه تا این حدش اشکال نداره آوردم هم خشت که به صورت آجر ساخته شده باشه برای گرفتن گور استفاده اشکال نداره خشت باشه سنگ باشه خشت باشه چیزی که با آتش پخته شده استفاده نکن تفاولا که دیگه آتش زده دیگه چیزی با اشکالی نداره پولی که برای مسجد روز جمعه گرفته می شود آیا جایز است که در مراکز علوم قرآنی و مدارس دینی و مساجد دیگه مصرف شود چوک میداره اگر پول را برای مسجد جمع می مال مسجده اگر پول را برای مرکز قرآنی مال همونه برای چی کسی پول جمع شده مال همون هست زمینی برای قبرستان گرفته شده از جایز از روی آن بیمارستان یا مراکز درمانی ساخته شود چوک میداره نه زمینی برای قبرستان گرفته شده این وقف قبرستان به شرطی که مشخص بشه اول اون کسی که زمینو گرفته بگه از اینجا تا اونجا اینو من برای قبرستان وقف کردم اگر مشخص کرده این میشه وقف جهت وقف تغییر نمی کند چون نبی کریم فرموده که لا یوبا و لا یوهب وقف نفروخته میشه نه کرده میشه داخل صحیح بخاری باب الوقف حدیثش اومده لا یوبا و لا یوهب یعنی به کس دیگه نمیتونه ببخشید اما اگر زمین قبرستان کسی گفت تا اینجا زمین بعدش کسی برای اون کسی اول گرفته باشه نگفته کل زمین تا بره قبرستان تا اینجا گرفته زمین بعدش میتونی معلمیش مدرسه چیز دیگه اونجا بسازید در مورد نماز پنجگانه و نماز جمعه و تلاوت قرآن ببینید نماز پنجگانه چی بگیم نماز پنجگانه فرضه و در هیچ حالی ساقط نمیشه نماز پنج وقت به هرگاه که الله رب العالمین نماز را نماز تنها اون معیار قبولی عباداته اگر نماز رد بشن بقی عمل خود به خود رد میشن اولین پرسش یا روز قیامه اول در مورد نمازی. نماز الله قبول کرد کل عبادت قبول کرده میشن نماز الله اگر رد کرد کل عبادت الله رب العالمین رد میکند اونا پس نماز معیار اساسی هست اون که نماز نخوه منکر باشه کافر میشه منکر نباشه فاسق میشه خود به خود ترک نماز نماز حتی در خونه ادا نمیشه باید نماز در مسجد خونده میشه نبی مکرم صلی فرمودن صلی الله علیه وسلم دوست دارم برای خونه کسانی که نماز نمیخون آتش بزنم اینقدر سخت وعید اومده اگر در جایی مردم کلا نماز ترک بکنن مسجد را بر حاکم وقت لازمه که حمله بکنه هر بزنه تنبیه بکنه تا نماز دوباره برپا بدارند بعد تلاوت قرآن دیگه تلاوت قرآن رو حتما داشته باشید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم مثال زده کسی قرآن بخونه منافقی قرآن بخونه منافق قرآن بخونه اون هم مانند میوه ها مثال زده نورانی میشه نک مؤمنی مومن قرآن بخونه بسا بانده همون نارنگی ها تامش خوب و بس رنگش خوب لذتش خوب امبوش خوب مؤمنی که قرآن نخونه مثل خرمای طعمش خوبی اما بو نداره قرآن در انسانها نور پیدا میکنه رونق ایجاد میکنه برکت در زندگی ها قرآن میاد تنها تلاوت قرآن هدایت میده در منطقه شما دیدی که مردم خیلی از خدا غافلن یا افکار غلط اومده فقط قرآن تلاوت کنیم ترجمه هم نمیخواد تنها تلاوت قرآن کیمیا میکنه ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و برای دعوای اول قرآن تلاوت میکرد کسی میومد اومد چیه قرآن میخوند خود به خود اونها دیگه گوش میکردم و کلا متحول میشدم استاد محترم شیخ الاسلام والا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتهم در سخرانش فرمودند که در ژاپن کسی که دعوتگری بود رفته اونجا هر کسی میخواست دعوت بده گفته که فرمود لا اله الا الله چیه فقط بگو لا اله الا الله وقت اینو بیگم می قلبش کلا آواز میشد فورا مسلمان میشد یا خیلی جا فقط می قرآن گوش کن من میخونم تو گوش کن میخون گوش میکرد کلا متغیر میشد قرآن یک کیمیا میکنه جایی که انسان خراب باشه باید قرآن زیاد تلاوت کنید در مسئله جنگ جدال اختلاف باشد نماز خانه چوک میده نماز بخوانید جنگ نکنید نماز بخوانید شما چیکار به اختلافات دیگر در شما نماز بخوانید و نماز نباید ترک کنید کار گازویل چطور است حلال است گازویل کل دنیا رو سیر کرده برای شما حرامه برای اون گردن کلوفت هایی که با حالا میلیون ها لیتر رو میبرند و میر امریکا یاش میکنن برای اون حلال برای شما حرام اونها داخل دریا لوله میذار اونور میبرند کی هست این کار رو میکنه برای اون حالا برای شما هر حق شما سوخت ماشین تو اختیار داری حالا استفاده میکنی کار میکنی دیگه این حرام نیست کسی که بالغ نشده است نماز نمیتواند بدهد نابالغ نماز پشت نابالغ در نزد جمهور علما امام ابو حنیفه امام مالک و امام احمد ابن حنبل نماز پشت نابالغ جائز نیست حدیث هم زیاد داره حدیث زیاد رفقه را سه نفر مکلف نیستم سبی حتی یحتلیم و روایت دیگریم داریم سود چیز و حکم سود تعریف سود سود حلال داریم سود حرام داری. کالا رو گرفتی هزار تومان میدی هزار دویست تومان در سود شو میکشی این حلاله روی کالا فعادی بر کالا بگیری حلاله سود پولی رو یعنی که بدون از اینکه در مقابل چیزی قرار بدی بگیری پول میدی سات هزار میگیری دویست هزار این سال در مقابل چیه اون که در مقابل خودشه الباقی در مقابل چی قرار میگیره اون سوده اون میشه حرام پس هر اضافه چیزی که بدون بدل باشه در مقابل چیزی قرار نگیره میشه حرام سود چیکار میکنه سود دنیا رو فلج میکنه دنیا رو میسوزانه اسلام گفته حرامه این دوراندیشی اقتصادی اسلامه در جهان غرب حالا در سوئد صرف درصد سودشون در اروپا سودها اکثر صفر درصد و یک درصد هم. در کشور اونها که ادعای اسلام دارن 18 درصد و 20 درصد و 30 درصده در اون کشورها رسیدن به نتیجه یک سود اینجا دیگه خانمان سور و خون سوز است اونجا چکار میکنه بزرگترین تورم در دنیا وسیله سود می آید اینکه اقتصاد فلج میشه او رو سود میکنه به طور مثال خیلی مثال سادی بزنم که بفهمید ببینید سود کار میکنیم شخصی میاد میخواد کارخانه همین دستمال کاغذی رو بزنه میری از بانک پول میگیره یا از شما پول میگیره شما هم سود میگیری باغ میگه آقا این کالا رو میخوای بگیری و سود چقدر میخوای 500 میلیون یک میلیارد یک میلیارد میخوای بگیری من از تو 18 درصد سود میگیرم یعنی چه یعنی یک سال بعد اگر پس بدی یک میلیارد و 180 میلیون من باید به من بدی اگر الان ایران حساب کنیم دیگه چقدر دادی سال بعد نتونستی دوباره حساب میکنم میشه یک میلیارد و 300 میلیون نتونستی سال بعد بیشتر حساب میکنم تا سه چار میلیارد میرسه این آقا میبینه من که میگیرم 18 درصد اون باز پرداختشه حالا میخه کارخانه بزن همین دستمال کاغذی تمام مواد اولی کارخانه خدمات همه شو جمع میکنه تمام میشه روی هم 300 تومان آقا حساب میکنه من باید سود بدم من باید 180 میلیون اضافه بدم اون سود از خودش میده قیمت کالا بیری بالا همین قرار داخل بازار با 300 تومن عرضه بشه آقا میگه 500 تومن تورم اومد نه اومد اقتصاد فلج شد یا نشد این کار سود در کل کارها این اصلی هست که کل کشور فلج میکنه یا مثلا شریعت میگه آقا تا زمانی کالا رو تحویل نگرفتی حق فروش نیست شریعت چرا چون که تورم در شهر در کالا میاد به طور مثال مثلا یک کشتی همین حالا کشتی گندم یک کشتی کالا از چین بارگیری شده یا گندم از استرالیا بارگیری شده حالا گندم بخواد در اسکله تخلیه بشه قانون این تازان تحویل نگرفتی نفروش خب اگر ما چکار میکنیم از همونجا که کالا رو در کارخانه سفارش دادی اینجا میفروشی آقا این کالا رو دارم داری میاد چقدر میخری مثلا اگر هزینش بود یک میلیارد میگه آقا یک دویست مال من میدی به اون اون نفر بعد میگه آقا من دارم میفروشن چقدر یک و چهارصد یک پونصد ده دست فروخته میشه وقتی بیاد کالا اگر قرار بود همین داخل کشور با تومان تومن عرضه میشه ده دست گشته هزار تومن عرضه میشه این تورم داخل شهر اومد این از کجا بیا از اون عمل نکردن به اون حکم شریعت میگه کالا رو بگیر خودت تحویل بی تحویل گرفت حالا زیاد بفروشه دیگه نگاه نمیداره بی داخل بازار با سود کم بازار هم اشباه میشه تورم جلوش گرفته میشه اقتصاد کشور جمع میشه اون کشورهای اقتصادی خودش مال دارن از این کارا نمیکنن ما در این کارا می میکنیم این تورمات سود این کار میکنه حالا کجا برمیگرده در به قلب کلش ما ضربه میزنه پول بانک بانک سرمایه نداره سرمایه بانک سرمایه من تو هست سر پشتوان بانک سرمایه مردمیه بانک یک ریا از خودش نداره کار بانک مگه چیه بانک یک کار میکنه یک تولید زر دو ترویج زر پول تولید کنم بعد اضاف کنم چگونه اضاف میکنه یک دو میکنه دو سه میکنه اگر هزار تومان هست کار بانک سه صورت انجام میگیره میاد هزار تومان رو به دو نفر سود میده اگر 500 تومان تو 500 تو سودش میگه میشه چقدر دو هزار تومان این ترویج و گایگه بانک ها طبق موجودی که دارن بالاتر موجودی وام میدن مثلا اگر موجودی بانک فرض کنیم سرمایش ده میلیارده بانک 15 میلیارد وام میده چک صادر میکنه و به حساب اون پول دوباره باز پس میگیره این چکار از کجا اومدین همین تورم رو من تو میای فشاره پول مال من تو ما حساب باز کردی و اون دودن در چشم من تو میره این بانک سرمایه داره خود سرمایه بان بار پول مال شما و ضربه شما میخوریم هم دیگران استفاده میکنن تورم میره بالا و همین مردم ضربه میخورن این اسلام گفته آقا این حرامه این کار هر نکنی خود این معجزه اسلامه که به این شک دور اندیشی کرده که در این زمان هم میفهم اون زمان که مردم کم بودن بانک نبود اما حالا قابل مشاهده هستن زنا گناه بیشتر یا هر دو باید کشته بشن هم زنا هم لوتی ابن عربی چه کسی بوده و چگونه عقیده خود خیش را اثبات کرده ابن عربی کی بوده ابن عربی رو حالا بستگی داره با چه عینکی بررسی کنی اگر با عینک خوشبینی بررسی کنی بوده شیخ اکبر اگر با عینک بدبینی بررسی کنی میشه خبیث اما ابن عربی قابل درک نبوده وقتی کتاب ابن عربی رو نفهمیدم فتوا دادم حتی حافظ ابن کثیر در البدایه و نهایه وقتی که زندگی ابن عربی را به تحریر در می آورد اونجا میگه که خوب داره بد داره ظاهر داره باطن داره خیلی فهمیده نمیشه چه شخصیتی که حافظ الحدیثه آخه به حرف کفری ما میبینیم حرف خوب میبینیم اصلا قابل درک نیست ابن عربی یکی از عارفان بسیار توانمند و فیلسوفای اسلامی بوده اونهایی که ابن عربی رو فهمیدم گفتن که شیخ الاکبر ابن عربی یک کتاب در نام فتوحات مکیه این کتابش خیلی خوبه حتی شخصیتی مانند ابن تیمیه میگه وقتی این کتاب من خوندم خیلی استفاده کردم اما کتاب دیگر داره به نام فصوص الحکم فصوص الحکم ابن عربی اینقدر قلمش بالا چرخیده اینقدر بالا چرخیده که پایینی هرگز اون مراد رو بیفهمند اینقدر با کنایات اینقدر با معارف اینقدر از غیب صحبت کرده که هر کسی نمیفهمه همین از فتوه کفر میدن که بر همین کتاب فصوص الحکم یک شرحی نوشته شده که شرح هنوز سنگینه مثلا اونجا هم بیاد که فصل اسماعیلیه فصل اسحاقیه فصل داودیه نو حالا دیگه از همون انبیا انبیا الهی داره چه روشکاری بودن چه معرفتی بودن از همون میاد استنباط میکنه که خیلی اون درک نمیکنه مگر این کسی درک میکنه در یک سطح عالی معارف قرار داشته باشه مانند کی مانند امام الاصر حضرت علامه کشمیری رحمه الله او رو درک میکنه اون داره میگه چی هست اونها که نمیفهمن ابن عربی چی بوده اما ایرانی ها خوب ابن عربی رو فهمیدم و خوب از کتابهاش استفاده کردم کتابه خیلی خوبی داره اما چون از اصطلاحات سنگین استفاده کرده وقتی که نمیفهمی فتوه کفر و زندگیت او را دادیم در حالی که الله رب العالمین چی میگه تلک قد خلط لها ما کسبت ولکم ما چه نیازی از شما الله بری بو فتوا کفر بدی اگر بد بوده خوب بوده حالا داخل حدیث اومده که نبی مکرسان فرمودند که لا تصب الاموات فانه قد افضو الى ما عملوا رواه بخاری اموات دشمن هم ندی اونها رفت به اعمالشون بد بودن به اعمال رسیدن خوب بودن اونجا رسید حالا شما چیکار به اونها داری خیلی فتوای کفر دادن کار بسیار غلطی هستی این اصلا فرهنگ تکفیر فرهنگ اسلامی نیست که مردم تکفیر بخوام بکنن شخصی پیامبر نسبت به دجال بوده مشکوک بوده چه کسی بود چرا پیامبر واسه و مشکوک اون شخصی که مشکوک پیامبر نسبت به دجال بودنش ابن سیاد بوده ابن سیاد در مدینه منوره متولد شد این در خانواده یهودی بود این ابن سیاد پدر مادرش تا چهل سال داره فرزند نشدن بعد داره فرزند شدن همون علامات در دجال بود در این بودن حالا در محله یهودی ها متولد شد مغالطه بنو یهود اونجا که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم دو بار برای تحقیق از این ابن سیاد رفت گفت چین شخصی اومده غیبگویی میکند نبی مکرم اسلام اول رفتن صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر ابن خطاب ابن سیاد با بچه ها بازی میکرد واجه محکم زد تو سینهش گفت که چی میبینی آیا اتشد انی رسول الله گواهی میدی من پیغمبر خدا هستم ابن سیاد جواب داد که اشهد انک رسول الامیین تو پیغمبر این بی سواده هستی بعد به نبی کریم گفت که اتشهد انی رسول الله تو پیامبر گواهی میدی من پیغمبر هستم فرفضه رسول الله صلی الله علیه قال آمنت بالله و ملائکتی و رسوله من به خدا به همه انبیاء اللهی ایمان دارم به بعد گفت که چی میبینی تو گفت یاتین صادقون و کاذبون راست درو پیش من میام فرمودن خلت علیک امره با فرمودن که وقد خبات لك خبیعه در ذهن برایت من چیز رو داشتن چی هستو قال دخ قال اخسا ولن تعدو امرک خاک تو سرید به جای تو نمیرسی دیگه اون جای خاص اون جای نمیرسی این شیطان بر او مسلط بود شیطان بر او الغام میکرد جنات و برای مردم صحبت میکنه همین جادوگرا یک سری دیگر نبی کریم اومدن برای اینکه تحقیق کنه این ابن سیاد کیه وقتی که اومدن سریبا ابن سیاد خونش داخل نخلستانی بود خابیده بود وقتی که میخوابیدین داخل خواب زمزمه کرد صحبت می کرد حالا واجه اومد پشت درختا قائم شد که مستقیم برست روی جنازه این خبیس ببینه چی میگه این داخل دلش اونجا که رسید اونجا که رسید بعد مادرش دید مادرش دید داری نبی کریم یا مخفیانه گفت یا صاف قاسم او صاف اسمش بود که نبی کریم اومد فورا بلند شد فهم که لا هو بینه اگر مادرش میگذاشت الله همه چیز برای ما واضح میشد نگذاشت به حضرت ما واجب نکشم فرمودن که نه اگر انکان هو فلان تسلط علیه اگر همون دجال باشه تو نمیتونه بکشی چون اون عیسی میکشه علیه السلام و ان غیره فلا خیر فی قتله اگر کسی دیگه باشه این فایدی نداره رواه بخاری حدیث داخل صحیح بخاری اومده حالا این چه شد آخر داستان حالا واجه گذاشت و رفت اما در زمان حضرت بی بی حفصه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داخل کوچه اینو دید اینو دید اونجا درگیر شد و بد بیراه گفت تو اینجوری تو اونجوری این ابن سیه باد کرد باد کرد باد کرد باد کرد کل کوچه رو بست ترسید این چیه بعد رب پیش حضرت بی به حفظه گفت که این به این شکل اتفاق گفت تو چکا به این داری کن بیکاری داشته نباش تا یک روز دیگر یک روز از مکه داشت می آمد مدینه منوره با حضرت جابر ابن عبدالله همراه بود به جابر گفت که مردم میگه من دجالم خودش داره میگه مردم میگه من دجالم در حالی پیامبر گفتند که دجال در مکه نمیتونه وارد بشه من مکه بودم با پیامبر گفته دجال در مدینه نمیتونه بره من دارم میرم مدینه پس من دجال نیستم دیگه حضرت جابر گفت که راست میگی میگه دل من کمی به رحم رفت گفت راست میگی علاماتش همینه هنوز من این حرف تمام نکردم به من گفت اگر منو پیشنهاد دجال باشم میپذیرم گفت این خبیث پس این مشکوک شد دیگه این چیه این میگه من ترسید سری خود از این فاصله دادم تا این که در واقع هر را به مدینه هم منور حمله شد یزیدی حمله کردم اونجا دیگه این گم شد از اونجا گم شد دیگه حالا کجا عرف کسی از حالش خبر نیست اما بعضی میگه اونجا کشته شد اما خیلی میگن دیگه از اونجا گم شد حالا این است که احتمال در همون دجال باشه که دوباره حالا وقت عمرش بیاد اما خیلی میگن دجال نیست کسی دجال کسی دیگر است که در یک جزیره او را زندان کردم و دوباره حالا نزدیک قیامت ظاهر میشه سه علامت برای ظهور دجال هست علامت اولش این است که نخلستان بیسان که حالا در اردن قبلی و در اسرائیل فعلی هست این خوش میشه دو عین زغر چشمه ای هست اون خوش میشه و سه یک دریاچه ای هست او هم در اردن همین قسمه اینا خوش بشن دجال میاد بیرون جالب اینه این نخلستان خوش شده این چشمی هم خوش شده تنها دریاچه مونده که اسرائیل داره در اون آب تزریق میکنه تا خوش نشه و خود اسرائیل هم دنبال زمین سازی آمدن دجال هست و جایی که دجال میاد کشته میشه اون در لده لود در اسرائیل و امروزه خود اسرائیل لود فرودگاه بین المللی اسرائیل در لده جالب اینه که همون مارکی که بر پیشانی دجال نوشته میشه خود به خود یک علامت رو صورت ظاهر میشه نوشته کافر یا کافر نوشته میشه وقتی ظاهر میشه مارک هواپیمایی جهانی اسرائیل همین علامت کافر هر کشور یک مارک داره ایران ایر هست ایران و پاکستان پیایی هست و هر چیز داره اما اونجا مارکی هواپیمایی اسرائیل کافر هست حالا خود دجال کجای در یک جزیره هست و خیلی از علما معتقدند که او در مثلث برمودا هست اونجا جزیره هست تو هر هواپیمای در اون فضا بره جذب میشه کشتی هم بره گم میشه و این مثلث برمودا سه زل داره یکی از زلهایش کجا هست به شهر فلوریدای امریکا متصل میشه فلوریدا یعنی چه یعنی شهری که از او انتظار خدا میرود و دجال ادعای خدایی میکنم این خبیصه همینه هستن دجالی یک دارن دنیا رو دیگه به میشه دارن میبرن این هم ابن سیاد که اینجور شده در مورد ماشین آلات زکات ماشین آلات الا شده هم مصیبتی توضیح مختصری خیلی خوب توضیح مختصر در مورد ماشین آلات و کارگاه بلوک زنی حالا ببین اول کارگاه بلوک زنی بگم که راحت تره ببینی کارگاه بلوک زنی دستگاه و زمینش زکات نداره اون بلوکی که زده شده اینها مال شما هستند اگر فروختید که رفته اگر نفروختی اینجا جمع کردی اینها قیمتشون زکات داره این کل این درامه سرمایه بلوک زنی با سرمایه پولی که داخل به اصطلاح بانکداری جمع میشن بعد از اون دیگه اینها تقسیم بر چهل میشن زکات پرداخت میشه اگر به نصاب برسن حال نصاب با نغره حساب کنید بهتره طلا هم بعضی الان میگن طلا حساب کنیم اما ماشینی که الان دو سوال اومده مورد ماشین آلات ماشین آلات های ماشین سنگین دارن زکات چگونه پرداخت بکنن ببین این دو صورت داره دو صورت داره بعضی حالا که بعضی از علما فتوا دادن که دو نیم درصد و هر ماه بدید اما این دیگه یک نظری از بعضی از حضرات هست اما زکات ما چگونی بخوایم پرداخت بکنیم چون بعضی هی پول جمع میکنه، ماشین میکنه، هی پول جمع میکنه، ماشین دیگری میخرن و هرگز یا پولدار نمیشند و و بدهکار چون در قرض میکنن ببینیم ماشین به دو صورته یکی ماشین میخرد تا کار کند و سرمایه جمع کنه اما یکی پول و ماشین میگه تا سرمایش پولش بی ارزش نشه سرمایه گذاری میکند اگر پول و ماشین به خاطر این کرده سرمایش جمع بشه و دیگه پول بی ارزش نشه این ماشین جو سرمایش زکات کل قیمتشو بده اما ماشین رو گرفته کار میکنه اگر کار میکنه خود دستگاه زکات نداره درآمدش زکات دارد حالا خودش میدونه به چه نیت داره ماشین رو میخره اگر نیت همون سرمایه گذاری ماشین باشه که زکاتش دیگه باید پرداخت بشه آیا بر سر مرده گریه کردن گناه هست یا نه ببینید گریه کردن بر مرده گناه نیست گریه کردن به مرده گناه نیست اما بر مرده جیغ کشیدن و و کلمات ناشایسته به کار بردن اون گناه میشه نوحه که نبی مکرم اسلام از خانوما بیعت گرفتن الله ننوحه که ما نوحه نسراییم یعنی میگه که خدایا چی گناهی کرده بود در جوانی بود، این ناناور معبود این از این کلمات نادرست اینار بکا این حرامه اما این کسی مورد عشق بریزه این عین تراخمه ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم وقتی که عزیزی رو از دست میداد اشک میریخت وقتی حضرت امامه پسر دختر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی مکرم اسلام در سکرات موت بود مادرش واجب داره دخترم میمیره بیا شما واج تشریف بردم دختر رو گرفتم و کانت تجود به نفسه داد و میداد عشق ریختن حضرت سعد ابن واقع گفت و انت یا رسول الله شما در گره میکنی فرمودند که این رحمت، این رحمت قلب داره میریزه یا وقتی که پسر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم فوت کردن نبی مکرم اشک عشق ریختن و فرمودن که انا بفراغ یا ابراهیم لمحزولون من از درد تو دارن غم میخورم غصه میخورم عشق میریخت یا وقتی که حضرت زید ابن حارسه و جعفر ابن ابی طالب و عبدالله بن رواحه در جنگ موتا شهید شدن نبی مکرم اسلام در مدینه منور نشسته اشک میری جنگ موتا با رومی ها شروع شد ارتش سه هزار نفری اسلام در مقابل ارتش صد هزار نفری رومی ها مقابله شد نبی کریم سه امیر تعیین کرد اول زید ابن حارسه فرمود ان قتل زید فجعفر اگر زین شهید شد جعفر ابن ابی طالب امیره اگر جعفر شهید شد عبدالله بن رواحه امیره عبدالله بن رواحه امیره حالا داستان طولانی وقتی به این شکل نبی کریم ترتیب داد یهودی از دور نگاه میکرد گفت اینا هر ستار کشته میشن تو از کجا فهمیدی گفت هرگاه پیغمبری این چنین صف و این به این شکل تجهیز ارتش بکنه همه میرن و همه هم در جنگ شهید شدند نبی مکرسان در مدینه نشسته بود الله رب العالمین صحنه رو باز کرد اونها رو میدی محض که زید ابن حارثه شهید شد فرمودن اصیب زید و عیناه تزرفان زید شهید شد و چشمه های مبارک نبی که اشک میریخت جعفر ابن ابی طالب میگه پرچم مگه جعفر اخذ رایت جعفر ابن ابی طالب جعفر دست قط قطع کردم با دست چپ گری دست چپ قط کردم با دو تا بازو گری بعد دو نصفش کردم انداختم بعد افتاد پرچم نبی که فهمون اصیب جعفر جعفر شهید شد و اینو تزریفان اما الله رب العالمین دو تا بازو دا پرواز کرده بهشت پرچم گری عبدالله بن رواها. ایشان هم شهید شد و اینو تزریفان داشت صحنه رو میدی الله به صحنه رو نشان داد پیامبر در اشک میریزه این اشک ریختن گناه نیست اشک بریزی برای مرده چه کار داره فقط این است که اون کلمات بد را به کار نبرید بعضی میگن یک روزی میگن پیش حضرت علامه مولانا حکیم الامت اشرفی تهانوی رحم الله گفتن که واجه فلانی بچهش مرده بزرگیه گفت بچهش مرده اون گفتی که الحمدلله و هیچ نبوت خب، خندیده حضرت تهانوی فرمودن اگر این فرشته هستان دیگه انسان که اینجور نمیگه الحمدلله بچه هم مرد اینجا وقت شکره پیامبر خدا گریه میکرد عشق میری بعضی اینقدر فکر میکنم با اینقدر بزرگ شده اینقدر مقام بالاده که بچه بمیره مادر بمیره پدر بمیره همه برند گم بشن هیچ پروایی نیست یعنی خیلی بزرگ این نه بزرگ نیست این قلبش سخته این دلش خرابه این اشک ریختن این رحمتی که از قلب انسانها بیرون میشه میگه که من در راه دی میرم اعمال انجام میدم بعد یک خوب میبینم گمراه میشم نمیدونم چرا راه رو غلط میری راه رو درست برو و بعد راه اینه که استقامت نمی کنی استقامت در دین شرطه نه که امروز چهار عمل خوب انجام بده فردا ویلکم استقامت شخصی اومد داخل حدیث صحیح مسلم است فرمود یا رسول الله اوسنی فرمودن قول آمنت بالله ثم مستقیم بگو ایمان آوردن ثم مستقیم برای استقامت بکن عمل کردی همیشه عمل بکن نماز بخوان کم بخوان همیشه بخوام استقامت این که گبرا میشه استقامت کنه یه شخصی اما پیش جنید بغدادی رحمه الله رئیس و طائفه شخصیت بسیار عظیم گفتن که حضرت که فلانی کرامات داری فلان فلان کار میکنه 20 سال من با تو همراه هم هیچ کرامات ظاهر نکردی تو حضرت بغدادی فرمودند که خود تو این 20 سال از من خلاف شریعت چیزی دیدی نه خلاف اسلام خلاف شریعت خلاف سنت گفت نه هیچ ندیدم فرمود الاستقامه خیر من الف کرامه استقامه از هزار کرامات بهتره چی کرامت امروز باج فردا گمراه بشید فقط همین یک استقامت در شریعت خیلی مهمه با صالحین همراه بشید الله رب العالمین نجات میده کسی با گوشی بگوید طلاق هستی چند طلاق می یک طلاق اگر فقط همین جوری گفت طلاق هستی چیزی بیشتر نگفتی یک طلاق واقع می شود نوزاد شیرخار ادرار و لباس باشه آیا لباس عوض شود یا خیر نوزاد شیرخار اگر ادرار بکند ادرار او نجس هست بعد ادرار شسته شود حالا بعضی هستن فقط میگن آب بپاشید آیا با پاشیدن آب پاک میشه یا با پاشیدن آب پاک نمیشه اینا میگن که یه شخصی اومد روی لباس نبی کریم ادرار کرد و فنزحه و آب پاشید حالا چون حدیث رو نمیفهمن مردم گمراه میکنن در حال که اینجور نیست سه لفظ در حدیث اومده که بچه را آوردن در دامه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم ادرار کرد در یک حدیث اومده که فسب علیه ما آب روش ریخت دو حدیث بعد اومده که فاتباه ما آب پشتش روان کرد حدیث بعد اومده که فنزحه آب پاشید حالا آب پاشیدن چیه؟ یعنی او شست اما زیاد مبالغه نکرد چرا؟ چون که در حدیث یک لفظ اومد در مورد خون در مورد خون حیز اگر لباس کسی خانمی با خون عادت ماهانه کسی بیشه به اتفاق همی نجسه با شسته بشه در روایت بخاری اومده که فاقرسی ثم زحیه او رو بمال بعد روی آب بپاش با پاشدن پاک بیشه اونجا همین پاشیدنی شستن هست پس این که آمدن شستن نه با پاشیدن پاک بشه با پاشیدن نجاست پاک نمی شود کسی که سخن چینی می کند حرفای این او را میبره جرمش چیه سخن چی اولین جرمش همینه که در قبر عذاب بیند عذاب سخت در قبر بیند داخل حدیث صحیح بخاری آمده در چندین جای بخاری در باب النمیمه آورده در کتاب الوضو آورده در کتاب الجنازه امام بخاری حدیث را آورده که مر قبرین و هما یعذبان فقال انما یعذبان و هما یعذبان فی کبیر اما احدما فکان یمشی بالنمیمه و اما الاخر فکان یستنزو من البول از دو قبر عبور کردم فرمود اینها در عذابم عمل بزرگی نبوده که نارو رو عذاب یک از دونه سخنچین بوده نفر بعدی هم از ادرار پرهیز نکرده پس سخنچینی عذاب قبر انسانها رو درست میکنه سخنچینی چیه حرف اینو پیش اون ببرید تا مردم جنگ و دعوا و اختلاف کنن من یک مسلمان هستم ولی من میروم نانوایی چند نفر اول بوده ولی من از آنها زودتر نام میگیرم آیا آیا من گناهکار می شوم نه چرا گناهکار اگر به نوبتی کردی و اینها ناراض بودن که گناهی اگر اینا ناراض نبودن گناهکار چرا نیستی کسی که معذور است بعد سنت بعد سنت سر روی زمین بگذارد کمی دلش خواب باشه ولی صدا میشنود که آیا وضو باطل است نه این که اگر در سجده خواب رفته وضو باطل نیست اگر دراز کشیده خواب رفته وضوش باطله صدها گلخانه در سوران زدیان برای فروش گازوی نه تولید نه عرضه حالا حکمانه چیه اگر هیچ کاری نمیکنه این سوخت گرفتن اشکال دارد درست نیست آیا بابرکار ساختمان قرار کردن که شولی پنج هزار پونزده هزار کار در دو سال تمام می شود کار می گوید که همه چیز گران شده تورم شده شعله 25 هزار حساب می اگر از طرف صاحب کار مشکل نبوده و صاحب کار وسایل تحویل داده پول داده خودش کوتاهی کرده و رفته بالا گناهش بر خودشه بر صاحب کار گناهش نیست باید همون 15 هزار حالا بهش پول میرسه بیشتر نمیرسه اگر مقصد صاحب کار باشه وسائل تهیه نکنه و بعد هم بره بالا دیگه مقصر میشه و با بروز حساب میشن متروک نبودن یه مسجد و بنا کرده مسجد دیگه کنار چوک میدار. از صحیح است که مسجد قبلی به عنوان قرار قرار دهم اصلا متروکه بگذارم ف... <coughs> مسجد را متروکه گذاشتن اول درست نیست هر جای مسجد شد برای همیشه مسجد میمانه از فرش تا عرش مسجده از زمین تا قعر زمین مسجده اسفای دیگر نمیشه مکتب هم نمیشه همونجا بخوای بنا همین رو جز حیات قرار بدی جز مسجد قرار بدی این مسجد مطروح نکنی یک مرضی شروع شده اومن در مشاهده میشه کنار مسجد مسجد میسازه. مسجد روبرو مسجد میسازه. اون متروک میکنه این گناهه میسازی همون رو گسترش بده جز حیاتش قرار بده در توسعه مسجد بیاد به شما ثواب میرسه فکر کردی الله این اینو متروک اون بهتره این کار درست نیست خوبه برای خانم سر نماز بخونن حالت بازار نماز بخونه اشکال نداره در مورد حق حقوق الناس صحبت کن امروزی حقوق الناس از قبیل غیبت خیلی سستی داره ببینی حق الناس که خیلی سنگینه الله رب العالمین از حقوقش میگذاره اما حق و ناس را نمیبخشه غیبت تهمت سخنچینی این امراض خیلی بدن جامعه رو به فنا میبرن در جامعه که سخنچینی باشه امنیت نیست محبت نیست آسایش نیست بین مردم تنفر میاد غیبت باشه قلبا فاصله تنفر میاد و اینها روز قیامت باید جوابگو باشه چجوری تو حدیث داری نبی کریم فرمودن صلی الله علیه وسلم که میدونی که مسکین کیه خب مسکی همونه که یه لغمه دی میگیره میره گفت نه مسکی این نیست مسکی کسی است که باباری از اعمال صالح در دنیا انجام میده میر آخره با باری از اعمال صالح می آید و ضرب هذا شتم هذا اینو زده اون دشمن بعد اونو بیرا گفته طلبگارا میرم میگن که یا رسول الله یا الله این حق مرزای کرده الله رب العالمین میگیره از نیکی های همین آقا میده به همون طلبکار و تا طلبکارا کلند نیکی ها رو میبرن بعد هنوز صف کشیدن تمام نشدن بعد بدیه اونها رو میگیره روی می آقا میاندازه با یه خروار نیکی آمد با باری از گونه میره جهنم بسیار سنگین حق و ناس بسیار سنگین حق را رعایت بکنید همین حدیثی که نبی که فرمودن که لا یوم احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه مؤمن نیست تا زمان آنچه برای خود میپسندید برای و مسلمان بپسند همین حدیثو بگیرید یه قانون هستی اکثر اختلافات تمام میشه نمیخوای کسی نام تو بگیره نام کسی نگی نمیخوای که اختلاف درست بشه اختلاف درست نکن نمیخوای کسی تو رو اذیت کنه اذیت نکن نمیخوای دختر تو کسی اذیت کنه پس خانم تو اذیت نکن نمیخوای که دختر در خانم خونه کسی دیگه اذیت بشه پس عروس رو اذیت نکن نمیخوای که مغازت خراب بشه اون خراب نکن همین همینجوری بسنجید ببینی چقدر ما خوب میشی همه رو برای خود بسنجی معیار خود را قرار بدی آنچه برای خودت نمیخوای از امام غزالی سوالی پرسیدن که مردم را با چه نامی ما صدا بزنیم فرمودند که به همون نام که دوست داره تو را صدا بزنن میخواد تو بگن واجه بگن تو بگن حضرت پس تو را به این صورت صدا بزن مگه اون نمیخواد همین یک حدیث را معیار قرار بدیم اکثر اختلافات خانوادگی جامعه بازار ما حل میشن اما متاسفانه که ما دیگه اینها رو معیار قرار نمیدیم نگاه داشتن مور در قفس حکم چیه جایزه اشکال نداره حضرت اونیس برادر حضرت انس پرنده داشت داخل قفس داشت پرندهش مرد نبی که فرمودند که یا اونیس ما فعل نغیر یا عمر یا عمر یا ابا عمر ما فعل نغیر کونی دادو ابو عمر یا ابا عمر ما فعل نغیر نغیر چشون بول بول چه شد مرده بود از زمین حدیث علما صد مسئله استنباط کردم یک بچه کوچه کرد کنیه بدهید لقب بدهید لقب دار نبی یا ابا عمر دو تعذیت گفتن بچه کوچک هم جایزه اگر چیز دست داده بود اونجا تعذیتش گفت سه نگاه داشتر پرنده در قفس جایزه چهار بازی کردن با پرنده جایزه پنج پرنده بی میره گناهکار نمیشه هزار تا مسئله از این مسئله علما استنباط کردن پس پرنده اگه کس داخل قفس بداره شرط تشمینه که باید اون آزوقه او را تهیه بکنه من خوب سلهو فعلی نفقتو چه کسی برای کسی بند باشه باید خرج بر او لازمه گوسفند داری خرجشو بدی پرند داری همون غذا که میخوره بدی اگر ندادید و رها نکردید مرد روز قیامت از شما بازخواست میشود نبی داخل صحیح بخار حدیث داریم یک یهودی پر یک گربه رو نگه داشت و او رو نگه بهش آب و غذا مرد فهمودند که همین یهودیه به خاطر همین گربه اونجا عذاب داده شد میگه چرا ترکاتو تاکل من خوشاش الارض چرا نگذاشت بری خود داخل دنیا اشغال بگیری بخوره چرا نگذاشت حال نگذاشت باد امراتون فی هرتین که خانم به گربه هم عذاب داده شد پرنده نگاه بدار اما باید این شرط شو هم رعایت بکنید او یا جو را کامل تعریف کنید، حالا تعریف کنید که دو ساعت طول میکشه اینو بذار سال بعد اگر مردی بمیرد توی دریا عذابی در قبر چگونه هست بله در دریابی میرد هم عذاب دارد در آتش هم پودر بشه عذاب داره پرندگر هم بخورن عذاب داره چجوری عذاب داره ببین اول عقیده اهل سنت و جماعت این است که عذاب قبر وجود دارد این یک عقیده دو این از از اهل سنت و جماعت عذاب قبر هم روحانی است هم جسمانی است بر جسم روح عذاب داده میشه حالا این که در دریا مرده و ماهی ها خوردم یا در آتش سوخته پودر شده کجا ازامیدم الله رب العالمین قدرت داره و دوباره زنده بکنه دوباره بهش عذاب میده بگه داره خود داره الله رب العالمین داخل صحیح بخاری حدیثی داریم یه شخصی وصیت کرد بچه هایش را میگه که ایو ابن کنت لکم چی پدری بودم گفت بهترین پدر بهترین کارو کردی گفت خیلی خوب آیا به من عهد و پیمان میبندید گفتن چه عهدی روزی من مردم من اونجا می فحریقونی من آتش بزنید ثم از حقونی با پودرم بکنید بعد در روز توپانی طوفان بود بعد اومد بدی باد ببره مقداری رو و یه مقدار داخل دریا بریزی گفتم باشه وقتی که مرد همین کار رو کردن او رو سوختن پودرش کردن و در روز توپانی باران و آب باران و باد برد وقت دیگر ریختم به محضی که تمام شو الله گفت زنده شو چرا این کارو کردی گفت الله از ترس تو من آدم خوبی نبود گفت حالا بعد بری من رو دارده که به فکر من میگفته الله گفت برو بخشیدم پس الله اینو زنده کرد این خوب حدیثی داخل صحیح بخاری اومده اما جواب علمیش ببینید روح انسان بسیطه روی انسان مرکب از ماده نیست این کلیه وقتی رو بسید باشه رو پراکنده میشه وقت پراکنده میشه مثل شعای خورشید که وقتی که میتاب کل دنیا رو فرا میگیره خود اصل روح به این شکله حتی به گفته علامه پانی پتی در تفسیر مظهری میگه اصل روح به بالای شعاعش بر بدن میتابه وقتی شعا پس اینه که روح هر جا باشه ذرات جسم هر کجا باشن ذرات جسم بر خود شعای روح بر ذرات جسم میره حالا عذاب بیاد این عذاب مرتبه بر روح جسمه حالا یک ذری در امریکا باشه تکه بعدی در افریقا باشه تکه بعد در چین باشه این شعای روح همشو میگیره و طبق همون دیگه دوباره کل اینها رو عذاب میده این هم تحقیق شه حالا میره در شکم ماهی میره خب ماهی عذاب نمیبینه اون راحته دیگه شما داخل شکم کر باشه دارو بخوری کر میبینه شما تو نیست راحت دیگه نه خدا قدرت داره ام عذاب قبر کماکان وجود داره به همین شکل نعمت اگر بهشتی باشه روح و جس در نعمت قرار میگیرند حالا ما ببینیم نبینیم این ملاک نیست اما فقط همین قلب بدونی کسی 50 سال قلب مرده هزار سال قلب شما تو خواب تو میبینی میگه سفارش میکنه و درست هم در میاد این چیه این همون روحشه که در شما در خواب ملاقات میکنید ها چند سال ازدواج کردم صاحب فرزند نشدم دعا بهترین دعا برای اینکه صاحب فرزند بشید کسرت استغفار هست زیاد استغفار بخونید الله رب العالمین بچه عنایت میکنن داخل سوره نوح الله رب العالمین میگه استغفر ربک انه کان غفارا آخرش میگه یمدد که باموال و بنین مال هم میدم بچه هم میدم یکی شاگرده شاگردای زن دوم گره هر جره بچه دار نشد همین چند وقت تماسی گرفت که او ساعت کجایی چی شده گوش شیرینی میارن چی شده بچه دار شدم همون گفتی استغفار بگو ما خوندیم خوندیم خوندیم الله بچه دار الله بچه میده استغفار بخونید زیاد استغفار بخونید هم مال میدی هم هم بچه میدهد ریاکاری مثلا من در نماز میخونم ولی شیطان در قلبم وسواس میکنه که تو داری ریاکاری میکنی به وسواس شیطان توجه نکن نماز ادامه بده اینکه تو نماز شروع کردی اول بعد شیطان وسواس میکنه ریاکاری نیست شیطان میخواد تو رو منحرف بکنه اگر هم دلت مطمئن شد ریاکاری میکنی بازم عمل رو ترک نکن ترک عمل را علاج نیست ادامه بر عمل راه علاجه مرتب انجام بده بده بده تمام میشه کاری فقط در دل تصور کن که دیگه این گناه کرده من من چه دارم به کسی نشان بدم آیا الله قبول که یا قبول نکرد تلفونی طلاق بده ولی بله طلاق واقع میشه در مورد با توجه به جوانان بدون ها بودن ها در مورد طلاق طلاق باین رجی ده دقیقه خوب توضیح دادن. ده دقیقه خیلی زیاده خود خب، مختصرا توضیح میدم چون که صورت طلاق خیلی زیادن که اگر من یک ساعتی هم توضیح بدن شما همه یاد نمیگیری بهتر می توضیح ندم چون بیشتر گمراه میشید و طلاق کردی همراه میشید یا طلاق نشده ول میکنید همین یک چنین مسئله پیش اومد به علما مراجعه کنید اما بدون کلمات حساسه اگر کسی به خانوش بگه طلاقی فورا طلاقه یک دو سه طلاقی سه طلاق بیفته به خواهر مادر منی طلاق میشه بگه که از من خلاصی طلاق میشه اینها که زیادن در عرف ما این کلمات طلاقن اما اگر گو برو از خونه بیرون اگر نیت طلاق داشته باشه طلاق میشه نیت نداشته باشه طلاق نمیشه اینها خلاصه ساده راه ساده شونه چون اینها زیادن پس همین که بگه از من خلاصی طلاق میشه خواهر و مادر منی طلاق میشه طلاق هستی طلاق میشه اینها که خود اصل طلاقن بعد اینکه از خونه برو بیرون تو رو نمیخوامن اگر نیت طلاق باشه بعد طلاق میشه نیت طلاق نباشه طلاق نمیشه این نوع آخر طلاق باینه طلاق داد بعد دیگه باید نکاح مجدد بشم اما اگر کسی یک طلاق داد گفت تو طلاقی برو این طلاق میشه تا سه عادت اگر رجوع نکرد همون یک طلاقش باین میشه طلاق دوم سوم واقع نمیشه دیگه همون یک طلاقش باین میشه بعد اگر خواستن زندگی کنن باید نکاح مجدد بشن و تا که فرصت تا آخر عمر یک طلاق داده ویل کرده رفته 20 سال بعد دوباره میخواه بر بگرده بچه بزرگ شده بچه هم نمیخواد بدون پدر میگه باب بیا با هم بشید خیلی اتفاق افتاده این دوباره هم راه داره اگر 20 سال هم طول بکشه یک طلاق بوده بیشتر واقع نمیشود اگر زن و مرد دعوا کنه و مرد به زنش بگوید که آماده می میبرم خونه مادره اما نیتش طلاق نباشد فقط تنبیه طلاق واقع نشده زکات به عروس ادا می شود یا نه خانم نوه زکات ببین به عروس زکات ادا می شود به شرطی که عروس طلاق نداشته باشد مال نداشته باشد زکات ادا می شود بلکه گیره پورا میتونه به آقا هم بده خانم نوه زکات به خانم حالا بنویسه که به نوه خانم چپه نوشته ای به نوی خانم زکات ادا میشه به نوی خانم بله از اگر از شوهر دیگر بچه داشته نویدار بوده به نوش زکات ادا می شود بی رفتی نداره چون بچه مال کسی دیگه هست از پستان سگ شیر بخورد حکم شیر بره این بره شیر خورده همین کلیپ پخ شده مصیبت جان ما شده هی هم کلیپو میفرستن تو باید نگاه کنی هم جوابشو بدی من میگم گوشی من حافظش پر شده هی باز کنم با کجا برای اینها با که سگی به بره شیر بده این بره حرام نمیشه فقط مدتی نگاه بدارم علوفه خوب بخوره بعد گوشتش پاک میشه حالا گوشتتون که شیر سگ خورده برای شما حساسه داخل بازده میگه هزار تا نجاست میخوره اون نمیپرسی نه کسافات میخوره چیزای نجس میخوره مرغ همی کارو میکنه هیچ کس حالا سوال نپرسیده وقتی که شیر سگ نجسه اون نجاست از انسان ها که میخورن گاب میلیسه میخوره تا حالا پرسیدی سوالو هیچ کس نپرسیده گفتن لبک لا شریک لک در ابتدا اذان این ثابت نیست جواب اذان همین است که باید کلمات اذان را با اذان تکرار بکنی تنها وقت حی علی لا حول ولا قوت الا بالله گفته می شود اگر از اگر انسان در جلسات مذهبی مانند این جلسه شرکت بکنه تشکیل و اما کاهل نماز باشه و گاهی نماز قضا بکنه آیا سایر نیکی ها از دستش میگیرن ببین اگر نماز ترک نکرده کاهل نماز گناه نیکی ها شما رو از بین نمیبره انسان با گناه کافر نمیشود با گناه نیکی تو از بین نمیره بلکه نیکی گناه رو از بین میبره نیکی های بعدی روزش حجش باطل نشدن گناه ترک نماز به او میرسد اگر شخصی همسرش فوت بکنند چه اقدامی باید انجام بده چه مدت میتونه ازدواج کنه اقدام این است که او رو دفن کنید اولی اقدام همینه دیگه نه به فکر دفن و کفن و باشی به فکر ازدواج بعدی نباشید اگر همسر مرده شوهر مرده چهار ماه ده روز اجازه ازدواج و حتی پیغام ازدواج هم نداره چهار ماه ده روز باید صبر کنه و کامل ترک زینت از عطر و صابون و خوشبو و سربو از همه باید دست بکشد جائز نیستن لباس خوب هم نپوشد جواهرات رو باید بکشد اما اگر در همین مدت عدت یه شخصی پیغام خاصگاری فرستاد اونجا دیگه حضرت عطا ابن ابی ربا داخل صحیح بخاری اومده میگه که اونجا رز ولا ولا یبوح که کنایه بگه ظاهر نکن چرا تو داخل قرآن اومده الله رب العالمین میگن که اونجا اومدن که کنایتا بگه مثلا چی بگی یه آقای بگه به خانم تو رو دست نمیمانی ان بخونه بخت میری اینجوری بگه یا بگه که من هم اراده ازدواج مجددی دارم تاجید فراش میکنن به خانون جور بگه این گنجایش داره مستقیم خاصگاری حرامه اما اگر برعکس خانم مرده آقا چکار کنه بعد دفنش بکنه بعد که از قبرستان برگه بره خاصگاری دیگه اصلا صبر نکنه اگر نمیتونه صبر کنه دیگه اون گنجایش داره فورا خاصگاری اگر اونجا قبرستان هم کسی گیرومه میتونه اونجا خاصگاری بکنه چون خانم دیگه آقا عدتی ندارد اگر جوانی که همسرش فوت کرده تمایل به ازدواج نداشته باشه گناهکار هست یا نه, ازدواج کردن واجب نیست مگر در صورتی که فشار بیاد احتمال گناه باشه واجبه در غیر این صورت ازدواج واجب نیست اما این است که داخل صحیح بخاری کتاب النکاح نبی کریم میفرماید یا معاشر شباب من استطاع منکم الباعة فلیتزوج و من لم یستطع فعلی بصوم فین لو اگر کسی فشار آمده یا معاشر شباب اگر کسی توانای جمع داره و پول داره که ازدواج بکنه یعنی فشار آمده برو ازدواج بکن اگر نمیتونید و فشار هست روزه بگیری اگر فشار نیست به گناه کشیده نمیشه ازدواج نکرد گناهکار نمیشود اما این ازدواج نکردن غلطه امروز ازدواج نمی کنی در جوش هستی فردا که علاق از عمرت رد بشه کسی قبول نکنه دلت بخواد دیگه میگه عجب غلطی کردم خیلی از این غلط ها میکنن بعدها دیگه متوجه اون غلط میشن دیر شده یک شخصی هم از زمانی برای همسج اتفاق افتاد تماس کریم، گفتم آقا چکار کنم گفت فلان فلان کارو انجام بده فلان فلان کارو انجام بده تا مشکل شرید حل بشه نه نه نه اصلا من فکر ازدواج نیستم گفتم از ما گفتن باشه چند وقت گذاشت دوباره گفتن راش میره نه نه نه تا این که اون کار انجام را داد دی عاشق شد عاشق شد ازدواج که بدون کار شریعش گفت حالا خوبه که با گناه در زندگی بیکنی باید چهار سال چهار ماه ده روز صبر کنی حالا هم صبر کنی پیر میشی و کسی تو رو نمیگیره بعد من ده سال جلوتر این به تو گفتم اون وقت انجام میدادی حالا رایت باز بود پس نگاه کن این که بگه من ازدواج نمی کنم این خیلی کار غلطی هست چون امروز احساس میکنه میکنه فردا که نیاز داشته باشی و کسی تو رو بالا بلند کنه سرپرستی نکنه حاضر کل زندگی تو بدی اما کسی تو, رو بگیره و کسی کار هم نمیکنه ازدواج بکنید محرم نیاز داری یک صحابی میگه اگر من همسرم فوت بکنه و بدونم یک روز در دنیا زندگی هم نیستم همون روز ازدواج میکنم برای فردا صبر نمیکنم کسب و کار اینترنت مانند حالی نگفتم دیگه میگن خب شرع مجان فقی فتوای رسمی ندادیم در چه موقعی شرک الا گفت اینا رو دیگه ها زیر مجموع شرکت هایی که زیر مجموع دارن میخواد کالا بیفروش شرکت های مثلا پنبریز هست و شرکت های دیگه زیر مجموع میگیرن این یه قمار همین ببین چی کار میکنه اول خودتون فکر میکنید این که دارم بازاریابی شبکه‌ای اینترنتی دارن این یک قماربازیه. اول کار اینه که کالاهای نامرغوب و عیبدار مردم تحمیل میکنم خود فکر بکن از بالا شروع شده تا پایین صد تا زیر مجموعه درست شده همه داره سود میخورن و قیمت کالا بال بازاره ای کالا مرغوبه یه شخصی برای من از مشهد تماسی گرفت و گفت من میخوام به توی هدیه بدم همه زودی ها گفت خوب گفت چی گفت هیچی نه من میخوام چیزی هی گفت عطر خوبه گفت خیلی خوب چه عطری فلا عطر خوبه گفت باشه همون عطر رو فرستاد اون عطر چقدر ازش گرفته بود یک میلیون پونصد هزار همین شبکه, همین شبکه اینترنتی گرفته بود که اصل قیمت این جنسی که فرستاده بود هشتا هزار نیست هشتا هزار تومن نیست یک میلیون پونصد هزار گرفته بود ازش برای ما اومد که برای ما فرستاده و گفت ببین این کارت غلطه این با اصلا معامله اشتباهی صدها معامله به همین شکل اینا این اصلا مشکل دارن یه قمار بازی شروع کردن برای برای خالی کردن جیب مردم تو باید خرید بکنی تا اوز بشی بعد اونها کالا کالا غیر مرغوب بر مردم تحمیل میکنن این قطعا درست نیست گروه در دنیا در حال فعالیت هست به نام انجمن معتادان گمنام آیا اصولش از نظر شر ایران ندارد هدف اصلی به ظاهر کمک به معتادین این است که موارد را ترک کردیم ولی مثلا یکی از اصولش این است که قدم که گناه و خطا گذاشته را پیش یک نفر انسان اقرار کنه چه باید اقرار بکنه این اقرار که تو خدا هستی در اقرار میگیری و تشویق کنی تا اونا توبه بکنن این که از اسرار مردم باخبر بشی این کار بسیار غلطی هست چه میخواد شخصیت انسان ها بشه پیش پیشما سبق میکنی کار کار درستی نیست کارمند شهرداری کار برای جاروی خیابان محدودش مشخصه گاهی وقت پنج ساعت گاهی بیشتر شیش ساعت کار میکنه ساعت باقیمانده حلال است نه کارشو تمام کرده دیگه بره تمامی کار درست انجام بده درست جارو بزنه حلاله اما اگر درست نزنه بره اینجا گناه میشه چرا در کشوری در کشوری که تورم 50 درصد پول بانک با سود 20 درصد ویده مردم حرام است چه ربطی داره به این تورم از کجا اومد 50 درصد برش ما گفت اولا 20 درصد نیستی اون 20 درصد سه چهار سال پرداخت کنی بعد خبر میشه که 60 درصد پرداخت کردی نه 20 درصد چون شما خبر نیستی فقط اعلامی بانک رو میبینی با یک بانکی واقعا ایماندار باشه برو باش صحبت بکن دو چجوریه همه رو به تو میگه واقعیتو اینجور ما فکر میکنید آیا تورم کشورا کشور میتونه وام های ازدواج وام ازدواج را به صورت جنس اولا بانک این کار رو کنید ای کاش بانک میکنید کاری غلطی که بانک شروع کرده میگه ما جنس میدیم ما پول نمیدیم کار چیه میگه برو حالا فاکتور بیا برو از فلان فروشگاه خرید فاکتور بیا ما پول میدیم این سوده بعد بانک خودش یک نماینده رو تعیین کنه نماینده بره خرید کنه با با مشتری بفروشه خب مشتری اگر من این قرار میخوام بره بانک خرید کنه بعد به تو بفروشه بعد الله حساب کنه اما این کار نمیکنه شما میری بانک بازار کالا خرید میکنی آقا من خرید کردم بانک چیکو صادر میکنه همون پولی که چک کشیده سود همون پول از تو میگیره اون کای به کالا تو نداره گرفتی نگرفتی بانک اینجا زامن اون نیست ازدواج مسیار ازدواج مسیار همین اول گفتم ازدواج مسیار این که شخصی میاد خانوم میاد به آقای میگه که منو نکاح بکن نکاح شرعی دائم با شرایط دو تا شاهد داره مهریه تعیینه تمام شرایط نکاح دائم هم فردا بچه داشت و بچه نسبش ثابت میشه اگر یکی از اینها مرد اگر خانم مرد و آقا میراث میبره آقا برد خانم میراث میبره اگر آقا برد خانم عدت داره کل شرایطش همینه فقط این است که خانم بیا میگه آقا من نکاح بکن من از تو مالی نمیخوام خودم پول دارم کارمندم من از تو خونه هم نمیخوام اومدی گاه بیا نامدی اشکال نداره اینه بسیار اما فقط حق خودشو داره معاف میکنه دیگه سیغه نیست نکاح موقت نیست نکاح دائم با کل شرایطشه استشهادی بمبستن حمله انتحاری استشهادی تنها در جای درسته که اون طرح صد صد مطمئن باشی کفارن کافر یهودی هستن مسیحی هستن اونجا اگر رفتی خود را منفجر کردید اونجا دیگه انشالله که این در جهاد وارده و این خودکشی نیست شخصی به مرداری می رود که مر خریده خریده بعد کشتن مرغ سر مرغ پاه مرغ را نمیگذارند آیا سر مرغ پاه مرغ حلال است یا نه خوردنش حلاله ها مغازده نمیده برای مغ... اگر شما نیاز داری مغازده نمیتونه نده برای مغازده اینا حرام باید این هر بدن اگر جای کسی نیاز داره میبره برای سگی برای حیوان یه خود سوپ درست میکنه باید داده بشه نمیتون خود بسا مرفروش فروش نگه بداره شما خریدی و پولشو گرفته شخصی مرتکب قتل میشه پس چندین سال خانواده مقتولین عفو میکنه آیا در روز قیامه بله ببینی قتل اگر قتل امن هم باشه در نزد اهل سنت و جماعت قتل امن هم گناهش بخشیده میشه به شرط توبه بکنی الله رب العالمین قاتل را میبخشد و برای ابدالآباد در جهنم قرار نمیگیر اگر هم توبه نکرد اما با ایمان از دنیا بره اونجا الله دیگه روی مشیتشه اگر عذاب بره بعد میبخشه اگر بخشید که بخشید اما اگر توبه بکنه توبه قاتل هم پذیرفته میشه این عقیده اهل سنت و الجماعته زیرا الله رب العالمین در قرآن چندین آیه فرستادن که یک شرک میبخشن و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء غیر از شرک همه گناه رو میبخشن یک بعد در سوره فرقان آخر الله رب العالمین اونجا میفرماند الا من تاب و عمل عملا صالحا اول میگه که کسانی که یزنون یقتلون زنا میکنن قتل میکنن اینها رو میکنن بعد میگه الا من تاب و عمل عملا صالحا اونا توبه کو الله اونها رو میبخشه اما یک روایتی از حضرت عبدالله ابن عباس داریم که میفرمایند که قاتل بخشیده نمیشود داخل صحیح بخاری روایتی عبدالله ابن عباس آمده اما نظر جمهور علما همین قاتل هم بخشیده میشه در بنی اسرائیل شخصی آمد قاتل کرد 99 قاتل الله رب العالمین او را بخشید پس قاتل بخشیده میشه اما اگر کسی خاص که میرن قتل بیکنم قتل و حلال بدون ما میگیم که بخشیده نمیشه قتل و حلال بدون کافری آیا طالبان حق هستن تو چیکار طالبان داری طالبان در کشور خودشون زندگی میکنن اونا متعلق اون کشورن در اون کشور شما حق دخالتی هم نداری هر که در کشور خودش آزاد برای خودش تصمیم گیری بکنه هر کسی که شریعت الهی رو اجرا بکنه اون خوبه هر کسی خلاف قانون الله قدم بر بداره اون بده پس مجری قانون الهی هر کسی باشه هر کجا باشه بر حقه و خلاف هم کسی که در مقابل خدا بیسته اون, باطل و ناحقه فهمیدی نه اینه اگر خانمی فرزندان خود را دعا بد بکند و این کار به پدر پی دامیده شوهر حق داره که بزند تنبیه بکنه نه حالا این بچه مال هر دو تا هستم حالا شوهر بخاطر اون نزند چون اگر بعد گفته تنها بچه مال شوهر مال بادر هم هستم فقط نصیحت بکند که این کار رو نکنید حالا یک مشکلی اساسی در مورد طالبان هست که اینها اینورن از اون ناراحتن خوشبخت چرا ناراحت باشی اونا در کشور خودشون حکومت میکنن هرچی هم میکنن آزادن در روسیه کمونیست حاکم اینقدر ناراحت نیستی خوشبخت چرا اینا ناراحتی اول اینو بدون قانون بدونی هرگاه در هر جایی هر چیزی خلاف طبع معبود اون باطله ما داریم حقایق را با سلیقه خود میسنجی یعنی معیار سلیقه مای این غلطه مثلا کسی که همینجا نشسته ریش میتراشه و ببینه طالبا با ریش تراشده مخالفت باشن این آقا چون که خودش ریش میتراشه مخالف و طالبا میشه بابا تو داری او رو با ریش خود میسنجی در حالی که این کار غلطه میار سنجیدن میار دیگری هست اون میار الهی رو قرار بید با اون بسنجی اگر اونجا غلط بودن بعد هم اگر با اون میار درست بودن درسته. ما داری همه رو با میار خود میسنجیم چون که حالا بعضی آزادی میخوان اوریانی میخوان ایاشی میخوان اونجا مخالف باشن یک اینجا میخوان مخالف میگو اون تندرو هستن فلان میکنن بابا تو داری رو با ایاشی میسنجی چون تو خود ایاشی میاره سنجش غلطه درست بسنجی با میبینی که کی درسته کی غلطه اگر کسی ماشین ثبت نام بکنه پول آن را نقد پرداخت نبود و حواله خود علا گفت حواله رو نفروشی تا زمان ماشین را تحویل نگرفتی هم جنس بازان بر این باورند که این صفت ارسی است که صحیح نیست بفرمایید چگونه به وجود می آید این هم جنس بازان صفت ارسی نیست این شیطانی است که شیطان به شما به ارث داده شیطان اونا به ارث داده اونا ایجاد شده اول میاد ببین گناه مرحله اولش هر چیزی در مرحله اول در بدن اول حالت هوایی داره میاد میره بعد اینکه شما با اون عادی شدید میشه اجین وجودتان وقتی که اجین شد برای یک جوهر تبدیل میشه در وجود تو خودش داره دنبال اون میره ارسی باشه گناه ها ارسی نیستن خودش چجوری عمل بکنه آیا برای خانده نماز اول وقت فضیلتی بیان شده برای نماز اول وقت فضیلتی نامده در صحیح بخار اومده که الصلاه فی وقتها برای اینکه از صلات اول وقتی هیچ حدیث صحیح در هیچ کتابی ما نداری مرد همون ثابت کنه هیچ حدیث صحیح برای اول وقت ما نداریم صحیح بخاری میاد از فی وقت نماز و داخل وقتش بخونی و در کتاب صحیح بخاری در باب مسافر کتاب السفر اونجا امام بخاری بابی آورده اند اونجا هم نقل میکنن وقتی نبی کریم سفر میرفتن در سفر میگه می اخر از ظهر و عجل الاصر زور تاخیر میده و عصر رو تعجیل میکنه یعنی چی پس عصر اول وقت نبوده که اولش آورد اینجور نبازی نبی مکرم اسلام نبوده میگه نماز در وقت بخونی دلیل دیگری بگیم صحابه کران در مسجد نبی نماز خوندن بر مسجد قبا دی مردو سر نمازه یا حضرت معاذ پشت نبی نماز میخون مسجد محله میره اونجا هنوز سر نماز نبودن کل مساجد مدینه این شکلی بودن گای اول گای, گای زودتر گای دیرتر خود مردم اینجور عمل میکردن و پیامبر هم نگو چرا این کار میکنی در مسجد نبی صحابی نماز میخونه میره قبا اصل سر نمازم از مسجد نبی تا قبا اقلش ما بگید دو میل و دو میل چار کیلومتره چهار کیلومتر پنج, پنج کیلو با ماشی که نرفته یا پیاده رفته با, با حیوان رفته حداقل نیم ساعت طول کشیده 20 دقیقه طول کشیده خود نما در مسجد نبی در مدین اینجور بوده پس کجا اول وقت بوده اول وقت نبوده اینها اگر یکی بدانه که پولی در دست دارن تقلبی هست او بی توجه باشد خرج کردنش حرامه بره مغازه برای خرج کردنش این پول تقلبی جایز نیست کسی که ناز تو دهنش هست ذکر و درود بخواند این خوبه نه نه خوب نیست با دهن پاک ذکر بخانید نبی که فرمودند که کسی که از این سیر میخورد مسجد نیاید من اکلا من حال شجر منتنه فلا یقربن مصلانا مسجد ما نیاید مسجدنا در حدیث دیگر داریم که ملائکه اذیت میشن از چیز انسان ها اذیت میشن خوندن قرآن ملائکه حاضر میشن نماز یک ملائکه حاضر میشن دهانی که بوداره ذکر کرده مناسب نیستین ذات اقدس نبی مکرم اسلام غذای سبزیجات نمیخورد پیاز و تره نمیخورد فرمودن که من نمیخورم فین اوناج من لا تناجون من با کسی مناجات میگم شما مناجات نمیکنید یعنی فرشته ها پس با این دهنی که بومیده این کار نکنید بعض مردم میگن به سگها برج ندهید اگر ضایعات هستن اشکال نداره نماز از تا چه موقع قضا می شود تا وقتی آفتاب غروب کند فوش اما مکروه وقتی میشه که زرد بشه مکروه میشه تا قبل از زردی نماز درسته بعد زردی مکروه اما غذا با غروب آفتاب نبی کریم فرمون داخل سی بخاری بیا من ادرک رکعت من اصل فقط ادرک اصلا یک رکعت رسیدید که شما خون سجده کردید بعد افتاب غروب کرد اون سرکت بخان برو نماز تو هنوز قضا نشده است فوش دادن به مادرزن و خارزن حرام است حالا برای دیگران حرام برای اینه جایزه تو توی توالت نشستن ازان شروع شد چکار کن هیچ نکن بیرون تو وضو نماز تلاوت قرآن زیر وسواس شیطان حمله میکنه لطفا به وسواس توجه نکنید وضو ما وضو گرفتی شیطان وسواس کرد که وضویت باطل شد تا مطمئنیستی نیستی وضو درسته وضو گرفتی شیطان وسواس کرد سر تو مس نکردی با دنبال کارید دوباره مس نکن سه چهار بار انجام بده شیطان برای همیشه گم میشه نه جواب ازان در دلشوی جایز نیست در مورد صحبت هایی که در عربستان در مورد جماعت تبلی با دلیل توضیح دی این دلیل بعض اونا بخواید ما کارشون اشتباه بوده کار اونا اشتباهی جلو تبلیغ و گرفتن دارن به خود ضربه میزنن اینا افراد تندرو افراطی هستن که میخوان شاید فکر کردن ما جلو تبلیغ میگیریم نه جلو تبلیغ نمیتونن بگیرن میگن که یک روزی امین خیلی از عربا الان یک سالی من رفته مکه از حرم که اومدم بیرون یک تبلیغی جلو راه منو گرفت گفت که امشب ما گشت داریم می پیش من گفت کجا هستی شما یه برج تقریب پشت مروه ساختمان بزرگی بود بعد بعد از شب منتظر من بودم اومدم بیرون من برد اونجا این ساختمان بزرگی بود و همهشون همون عربه های خود مکه مکرمه بودن یکی از چات بود از افریقا و منم ایرانی بودم و برای خودشون بودن عربای عربستان صحبت کرد و اینجا بعد گفتم چجوریشون با کمی از این گله میکردن که ما رو در مزیه گذاشتن اما حرف اینه که خیلی از عربای ساکن مکه و مدینه به تبلیغ هم. خیلی زیاد خودم ملاقات کرده، از طائف بودن از خود مکه بودن از مدینه بودم به تبلیغ اومدم و میرن الحمدلله در پاکستان کار میکنن یاد میگن داخل عربستان کار میکنن این جلوش گرفته نمیشه نگران نباشید فقط ظاهر رو میگیره اما مردم باطن کار میکنن حالا با این فضای مجازی میخوان چیکار کنن هر جور تبلیغ میشه اونا رشد کردن جلوش گرفته نمیشه فقط اینه به یه قاعده کلی ما داریم قاعده کلی است که ما زاقرم الا تسع هرگاه فشار زیاد باشه انفجار میشه اینا تا فشار بیارن انفجار میشه همین فشار زیاد انشالله که یک انفجار کلی یا آزادی کلی به تبلیغ میشه شاید الله رب العالمین که تبلیغ خوب در عربستان آزاد بشه این فشار اولی همینه اینه بدونی ما زاقم الا تسعه فقها میگن فشار بیاد انفجار میاد انشاءالله با این حرکتی که همین اخیرا حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتهم در پاکستان با سفیر سعودی صحبت کردند و خود علماء بزرگ صحبت کردن و اون هم قول مساعد داده و در هندوستان هم علما ملاقات کردن با سفیر خود عربستان انشالله که مطمئن باشی انفجارش بزرگه یعنی آزادی کلی به اونها میرسه حالا خیلی شای خبر نداری در مکه مکرمه شب جمعش خیلی شلوغه در مکه مکرمه حج و غیر حج اینقدر مکه شلوغ میشه که این حج تمام مردم از حتی ریاض جاه دیگه با اتوبوس ها میگن مکه شب گزارانی در مکه میکشه به جمعه صبح جمعه حالا وقت بعد نماز جمعه اتوبوس ها کلا داخل همین کعبان مختلی سادن که مسافرین جابجا میکنن این شب جمعه گذاری اونجا از قدیم الایام بوده ان که به شکل واقعی تبدیل میشه یک روزی یک شیخی سخرانی میکرد از داخل حرم کسانی هستند که که منبر داره سخرانی می سوال جواب یک مصری اومد سوال که از این عالم سعودی در مورد تبلیغ حالا خودم دیگه داشت رد میشدم گفتم بشین هر چی جواب میده این پرسید که تبلیغی اونا میکنن سی روز و چهار روز و هفته و چهار ماه و چله میرن این چیه بود در مصر این قرار میکنن شیخ جوابی داد حالا شیخ هم دست باچه چی بگم جوابی که از دهنش بیرون اومد گفت خوبه فقط فکر نکنن که تنها هدایت در تبلیغه همین جواب داد یعنی فقط تبلیغا همین میگه فقط ما بر حقی گفت همین فکر نکن تنها بر حقی دیگه هم بر حق دی خوبه اونجا به این نتیجه رسیدن به این باور رسیدن که تبلیغ خوبه و خیلی دارین این انجام میدن یکی رو دیدم میگه که تقریبا 20 ساله من در جده سکونه دارم تبلیغیه و سالانه ایام حج نزدیک 400 الی 500 جماعت تبلیغ در مکه تشکیل میشن سالانه ایام حج اثر تاثر دنیا برای حج میان گروه گروه میان کار تبلیغ میکنن انفجارش انشالله قوی است آزادی کلی حاصل میشه تا حالا مخفیانه بوده انشالله که آزاد میشن کسی که طلایش به حد نصاب زکات رسیده برای اینکه حد نصاب بهش تعلق نگیره نصف از این طلاها رو به اسم فرزندش بگذاره تا بزرگ شود این درست است میتواند تا زمانی فرزند بزرگ ببین این که طلاها رو به اسم فرزندش میکنه باید طلاها رو جدا بکنه این که داخل گوش آویزان مال اون نشد بعد جدا بکند میگه اینها مال فلانی هستن بعد اینا مال بچه نابالغ باشه فورا مال همو میشن بعد پدر مادر دست اونها از طلا کوتاه میشه حق فروش و اینا رو اینها دیگه بعد ندارند اما اگر بچه بالغ شده تا زمان تحویل نگیره مالک نمیشه نظر اهل سنت امر کعب احبار و مالک اشتر چیه کعب احبار خب مسلمان بوده تابعی بوده صحابه رو دیده اما روایت های به اصطلاح بن اسرائیلی رو گایگر روایت میکرد چون عالم یهودی بوده بعد مسلمان شد در روایاتش روایت بن اسرائیلی هست مالک اشتر مالک اشتر در فتنه ای که به حضرت عثمان بود اونجا شریک بود و بعدها دیگه در ارتش حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قرار گرفت خواندن نماز و نماز جنازه با کف شک می دارد اگر نماز جنازه درست است چرا برای مردم شفاف سازی نمی شود خصوص زمان اوج گرما شفاف سازی از با کفش با, با, با پوتین با هم بخونید اما شرط اینه که بابا اول باید پاک باشه نه با کفش دستشویی دستشویی برید بیا نماز جنازه بخونید اینجور شفاف سازی نمیشه کفش پاک باشه نجس نباشه تمیز باشه برو داخل مسجد هم بخون داخل جنازه را بخون اشکال نداره اما این ادبی که هست الله رب العالمین به حضرت موسی می فخلا علیک کفشات بیرون که فینک بالواد المقدس توا در سرزمین مقدس اومدی کفشات بیرون کن مسجد مگزی مقدس نیست نماز در مقابل الله رب العالمین کفشات پاک نو باشن نماز درسته جنگ جمال و سیفین باید یک روز بشینیم اون نمیشه فقط یعنی بدون جنگ جمل و سفین جمل طرح منافقین بود سفین هم منافقین خواستن صلح بشه که چون اگر صلح میشد انتقام خون عثمان گرفته میشد اونها دیگه خونشون ریخته میشد کسی امامت میکنه مقتدی ها از اون ناراض هستن اگه این نارضایتی شرعی هست باید عزل بشه مثلا امروز کسی تماس گرفت که امام مسجد ما دشنام میده بدتری دشنامه ها رو ربا میخوره فلان کار میکنه گفته پشتشون باز نمیشه مشکل شرعی هست بعد عدل بشه اگر مشکل شخصی خودش ما از با امام امام مشکلی نداره در این صورتی که امام عدل نمیشود کسی که اگر کسی حق کسی را وقت مقرر نداد بعد مدتی او را داد تحویل نگره گفت در این دنیا نمیخواهم نمیخواهد حقشو بده دو نفر شاهد بگیر این حق فلانیه اگر نگرفت و نرفت پول برو خونت نگه بدار یه جا بذار این حقشه تو حقشو ادا کردی اگر نامه آخی به بچهش بده این که خودش نمیگیره نشد ها اگر وار اینجور بوده که درختا مردن حالا این گناهکاره ها اینجا گناهکاره اینها بنده از شخصی مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار هسته. ایشان به شخص دیگر را آورده و یک برگه چک به نام این جانه صادر و ترسیب نموده است حال نفری که چک را داده فوت نموده است و چک بدون پرداخت اگر که چک بدون پرداخت مونده بیت نفر اول میتونی بر بگردی چون که حواله زمانی درسته که تلف نشه اگر تلف شد فورا به نفر اول برگه پورت از زون بگی اون چک بی اعتباره چون حدیث دارین که لا توا علی مال مسلمین مال مسلمان حلاک نمی شود این جون حقش و ضایع نمیشه اون چک داده رفته تمام دیگه از اول بگیر میگویان شکستن دل آدم ها گناه لطفا توضیح دهی شکستن دل حیوان هم گناهه نه تن آدم ها اگه حیوان بنا حق بزنید اذیت کنی گناهکار میشی آدم هم گناهکار میشی هر کسی رو اذیت بکنی گناهه آدم باشی حیوان باشی مثلا دختران پسران با هم از طریق واتساپ دوست می میگویم ما دل هم دیگر نمیشکنی بله گناه بکنی دل نشکنی عجیب دلی برای خودتون آوردن این همین ارتباط از اون دل شکستن صد برابر بدتره گناه بزرگ داری انجام میدهی حالا همسر با کوچکتری حرفی از هم میرنجه میگه شما دل ما رو شکست دیگه حوصله هم این یک فرهنگ غلط هست که از تلویزیون ها گرفتی این تلویزیون ها با این سریال ها فقط دارن هیایی را و زندگی خراب رو به مردم تحویل میکنن چجوری سریال درست میکنن بعد می الله میگه الله تو به من خیانت کردی من با تو زندگی نمیکنم علی این بلوچ بیچاره کجا خیانت میدونست با اون صحبت که تو خیانت کردی اون تلویزیون دیده تو من خیانت کردی به من دروغ گفته من با این زندگی نمیکنم ده حق من خیانت کردی این چه خیانتی است خانم اصلا خیانت نکرده هیچ کس رو نگاه نکرده اینه چی بهانه اینه درش ما از اونا میگیری میگه آقا به من دروغ گفته دیگه روی این آقا نمیشه اعتماد کنه، طلاق میگیره همین زودی هم اتفاق افتاده میگه حالا با فلان آقا با فلان خانوی پیام فرستاده به من خیانت کرده من زندگی نمیکنم زندگی نمی طلاق مهریه تو بذار طلاق رو ول کن برو زندگی نکن این هر درش از تلویزیون ها یاد میگیری و در تلویزیون ها در زندگی خود این بازیگر این شکل چیزها نیستن فقط در فرهنگ را تغییر میدهند میشه در تعلیم میدن آقا اینها دیگه هستن مردم یاد میگیرن اینا آموزنده خوبی نیستن اصلاح کردنش در آراشگاه توسط آراشگاه آراشگاه شریک جرمه و این پول حرامه پولی برای تراش ریش بگیری این پول حرام است برای مغازدار که آیا جایز است جنس فروخته شده را یادداشت نماید و موقع تصویح حساب مشتری جنس به قیمت روز بزنه ببین اگر روز اول مشتری جنس را گرفته و قیمت جنس رو مشخص کرده گفته آقا فلان روز میدم اینجا حق نداره که به قیمت روز بزنه اما اگر جنس رو مشخص نکرده شخصی آماده اینجوری جنس رو برده و مشخص نکردن اینجا به قیمت روز حساب بکنه در مورد چگونگی نمازهای مجاهد توضیح دهید مجاهد نماز مثل شما بیخونه. چجور نماز بیخونه؟ فقط این است که اگر مجاهد بخوام پشت یک امام نماز بخونن اونا پیامبره شما نیستید کمی مشتاق باشه پشت یک امام نماز بخونن اونجا صلات الخوف خونده میشه اما اگر نخوام پشت یک نماز امام نماز بخونم دوتا گروه بشن حالا این هم کامل بخون او هم کامل بخونه اما پشت یک امام بخوان نماز بخونه او هم که اتفاق میفته هر حضرت عیسی نزول کرد همه تمنا می که پشت عیسی نماز بخونه اونجا صلات الخوف خونده میشه امام میاد امام میاد اگر مسافر باشم یک رکت میخانه میره به سجده از سجده تمام شد این گروه اول میرن در جلو ارتش میستن اون گروه قبل که اونجا بود میاد پشت امام میستن امام یک رکت دیگر میخونه یاد که نشست از سجده بلند شد این گروه میرن به اونجا پشت در صف گروه اول میاد خودش یک رکت میخانه تیات میخانه نماز تمام میکنه بعد اینها میرن بعد گروه اول دوم میاد نماز خود را میخانه تمام میکنه میرن اما از خودش اول تمام کرده این فقط زمان اتفاق میبود حضرت عیسی بیا حالا دیگه اینجور نمیشه اما اگر به این شکل نبود شما در حال سواری هستی جنگ هم خیلی داغه اگر شما داری تاغیمی که دشمن نماز رسیده تعقیب تمام نماز تو بخون اگر او داره تو رو تعقیم میکنه سوار موتور هست یا ماشین یا شطوری یا اسبی اونجا اشارتا نماز بخون اگر در تعقیم میشی تو اشارتا بخون اگر امکان اشاره هم نیست نماز بذار بعد از جنگ نماز تو قضایی بخون نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم در جنگ خنده نماز قضا شد بعد نماز و قضایی خوندند ان الله لیس بظلام للعبید در این مورد توضیح بده اینجا ملای کرده این سائل دیگه بلایی هست و خاصی دیگه ایراد بگیرد اول این است که لیس به ظلام ابی یعنی میگه منظورش اینه یعنی اینجا ظلام سیغه مبالغه هست پس خدا زیاد نمی نمیکنه کمی میکنه میخواد این سوال بپرسه در حالی که اینجا نف مبالغه در نف هست نه در خود سیغه مبالغه در نفیه یعنی الله اصلا ظلم نمیکنه این جوابش طبق روایت شیعی اهل سنت اهل بیت پیامبر حضرت فاطمه حضرت علی حضرت حسین حسن هستم پس افراد دیگر حضرت عایشه اهل بیت پیامبر نیستم قرآن میگه که اهل بیت عایشه و ازواج مطهرات هستم ما دو نوع اهل بیت داریم اهل بیت قرآنی اهل بیت حدیث به اصطلاح حدیث اهل بیت حضرت علی و حضرت به اصطلاح بی فاطمه با اولادش هستم. میگه حدیث کسا اما به اصطلاح قرآنی اهل بیت ازواج مطهرات هستند الله رب العالمین در ابتدا در اول جزء 23 اونجا 22 اعلام میکنه او یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی بعد میگه یا نساء النبی لستون که هدی من النساء ان نه. فلا تخزن بالقول الان همین یک آیه هست قطع هم نمیشه دو آیه نمیشه میره تا آخر اونجا میگه تا تطهیرا اینجا اگر منجا منظور حضرت علی باشه یه بی فاطمه باشه چجوری همین آیه اولش میگه یا نساء النبی لستون که هده من النساء ان نه بره جلو جلو همه توبیخا همه حرفا رو همین بیا انام بده بیونه تو بگی انام بگی برو انام به کسی میدانید که توبی خورده اول آیه همین تک آخرش همین یک آیه آیه دوتا نمیشه اینجا پس اینجا اهل بیت پیامبر کی است خود ازواج متحره دلیلش یه چون در دو جای قرآن کریم اهل بیت برای ازواج متحرات بکا برده شده و اذ غداوت من اهلک در سوره آل عمران و اذ غداوت من اهلک هنگام صوبگا از اهلت میای بیرون این اهل کی بود پیامبر از خونه کی بیرون و در جنگ احد در جنگ احد بود اینجا خیمه آیشه بود چجوری اینجا و از من اهلک عایشه میشه اونجا اهل بیت عایشه نمیشه اینجا یک دو در سوره نمل نه سوره نمل نه سوره نحل اونجا الله رب العالمین دوباره به حضرت ابراهیم رحمت الله علیه و اهل البیت به کی میگه به ابراهیم همسته ساره میگه و با چی میگه برای زلیخا و شهد شاهد من اهلها جو برای خانم بکار برده شده پس چگونه در قرآن کریم همیشه اهل اهل همسر اینجا میرسه کسی دیگه میشه اینجا همونه هستن اما در اصطلاح حدیث حضرت علی حضرت فاطمه جز اهل بیت هم بیرون نیستن. اما همیشه جز اهل بیت اونم اهل بیت حدیثی اینا از اهل بیت قرآن هستن اگه بخوای اینا رو بیرون کنی اینا بیرون نمیشن چون دیگه قرآن تمام شد دوباره قرآن نازل نمیشه دوباره تصیب کنه خانمی که از ترس تجاوز در جنگ مثل سوریه خودکشی کند تا مورد تجاوز قرار نگیرد خودکشی نکند حمله انتحاری بکند دفاع بکند از خودش تا کشته بشه خودکشی حرامه ریش میتراشد حرام است تفری به علت بیماری در رنجوری نمیتوانه بغیر از شیر ماده بخوره آیا اجازه دارد که سه چهار سال بله، اجازه دارد سه چهار سال هم شیر بدهد برای نجاتش نماز تسبیح خانده میشه یا نه نماز تسبیح بعضی میگن که خانده نمیشه بابا نماز تسبیح این جایزه این حدیث حسنه محدثین حدیث تصحیح کردن حتی شیخ البانی که سلفی از او خیلی حساب میبرن اون گفتن حدیث صحیحه حالا دنبال کی میگردن حدیث صلات تسبیح درسته کسی منظر کسی را به کلک بگوید که ما منظر شما را کسری ها را تکمیل میکنه از قبیل دینه و غیر سه چار ماه بشینه بعد فرار کنه این پول بر او حرام است اجاره منزلی که نداده بر او حرام است اگر مرد, مرد مردمی به من بگویند کارگر برای من بیار این برای برای پنجه هزار بهش میدهم من پنجه هزار را بر میدارم خودم این کار را میکنم این کار جایزه کاری که انجام درست انجام بدی اشکال ندارد تقسیم در عدالت از ضروری حالا شک جنین توه کسانی نیشه باید تقسیم درست بشه مبی درست سفر می سفر کاری اونجا قرکشی سفر تفریحی بعد تقسیم کنه سفر کاری یعنی قرکشی هر کما بیرون همون رو ببره اما سفرهای یک دیگه تفریحی نه باید حالا زن بزرگ کوشی بعد زن خودش بگه من نمیام پیر هستم چیز دیگه است اما زن گفت میام باید او رو ببره بنده ماسک ملی ثبت نام کرده بنیام ماسک اعلام کرده که از وام ماسک استفاده نمی کنم اگر از وام ماسک استفاده نکنم زمین تحویل شما بده اشکال نداره اما اگر زمین تحویل نداد از قطعا از وام استفاده می کند باز کردن مو از یک طرف به قول بلوچه ها تا برای زنان از یک طرف باشه از سه طرف باشه اشکال نداره فقط جل نامحرم نباشه این که باید وسط باشه با افتوی شرط نیست ازواج متحره بعضی می بافتن بعضی نمی بافتن این لازم بافتن لازم نیست فقط نامحرم نبینه و از پشتم بلند نباشن بردن زنان به جماعت تبلیغ چوک میداره با محرم برن اشکال نداره در جهاده با نبی مکرم اسلام از وای متحرات همراه بودم مسئله تهمتی بر بی عایشه کجا اومد اون هم در جهاد اومد برای جبران گناه کبیره غیبت اول راهش این است که از خود طرف حلاله طلب کنی اگر طرف نمیشناسی بعد دعا میکنی دعا چی اللهم ای المؤمنین اعذیتو او لعنتو او شتمتو او جلدتو فاجعلها له صلاة و زکاة و قربة تقربه بها الیک یوم القیامه رواه البخاری این دعا رو بکن ای خدا هر کسی من زدم بعد گفتن دشنام دادم بدی ما رو در حقوب نیکی تبدیل بکن حالا چگونه بتلین شخصی فوت کرده بد کردی برای مرده دعای خیر بکنی زیاد استغفار بخونی صدقه بدی بخشیده میشی چندی بار توبه کردن استقامه نداشتم گستت بار توبه شکستی بازا بازا الله رب عالمی میپذیرد شخصی به من خورما داد و گفت نگاه کن من نگاه کردم آنجا چون خورما سر بوده چیزی نفهمیده ولی آنها رو جای فرستان بعد روز معلوم شد خراب بوده خورما که ببری بیرون خورما خود خب بود در گرمی خراب میشه شاید به دست تو خراب شده خورما سردخانه بیرون میشه بیرون بدون سردخانه گذاشته بشه هوا جاب بشه خراب میشه حالا اگر قبلا خراب بوده مالش صاحب اولم اگر دست شما خراب شده اون زمین نیست در صحیح بخاری حدیث داریم که پیامبر در نماز رفیدین کرده پس چرا ما حنفیه نمی کنیم به خاطر اینکه پیامبر در رفیدین هم نکرده ما به خاطر نمی کنیم حدیثی که در صحیح بخاری روایت کرده دو نفر روایت کردم یک عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دو مالک ابن حویرس حدیث را روایت کرده من به تو حوالش میدم در کل صحیح بخاری دو بار اومده و حضرت عبدالله ابن عمر خودش رفیدین نمی حضرت امام شعبی رحم الله میفرمایند من دو سال با ابن عمر بودم هرگز رفیدن انجام نداد امام مالک امام اهل مدینه در مدینه بوده تابعین رو دیده می در شهر مدینه هیچ کس رفیدن نکردی اون بوده و متروک شده شخصی به عبدالله به القمی گفت شاگرد حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت عبدالله ابن عمر گفته که که من پیامبر دیده رفیدن کرده گفت اون یک بار دیده اما عبدالله بن مسعود پنجاه بار دید نکرده حالا کدوم میگیری تو پس صحابه اکرام نمی کردن اگر یک یک پسر راضی نیست به یک دختر پدر مادر به زور میگویند که بگی پسر خبر نداره پدر وکیل میشه برای پسر به جای یک پسر درس داره پسر وقتی که دختر را ببینه دلش نمیخواد حکم چیه پسر اصلا خبر نی پدر نکاح بسته نمیشه باید پسر قبول کنه تا نکاح بسته بشه اگر قبول کرده نکاح کردن بسته شده این طلاقش بده اگر نمیخواد اما این کار غلطه اینکه بل اجبار دختر پسر رو ازدواج میدهند این گناه هست این ناجائزه در صحیح بخاری بده خانسا رضی الله تعالی عنها به زور پدرش اون رو نکاح داد شکایت کرد نبی که فهمید نکاح تو باطله کو من نخواستم بدون زور نکاح کو نکاح تو باطله بذار خودشو انتخاب بکنن این فرهنگ باید درست بشه کسی که نمیخواد بهش ندید کسی که میخواد بهش بده فقط گاگد شاید معیار شما چیزی دیگه هست و معیار خود دختر چیز دیگه هست ازش بپرسی توجیهش کنه اگر توجیه نشود دیگه جبران به او دیگه شوهر ندید از یک مفتی پرسیدین که گفت تراشیدن و سبیل با هم صاب بکنن لعنت خدا همین لعنت هم درست ننوشتی خدا بر رو می شود آیا همین جوری است دیگه وقتی بی حرام هست حرام است دیگه حلال میشه در مورد علم سوم که حضرت ابو فرمودن اگر من به تما بگویم گردن زده میشه چی بود فرمودن که این از تبوره من دو تا علم یاد دارم اما اما فبسستو فیکم و اما آخر علم بعدی اگر بگم میگه سرم بریده میشه چی بودین همین در مورد خلافت هایی که بعدها از امویه مورد یزید بود که نبی که فرمودن که که حلاق امتی علا غلمت من قریش که قریشی ها یه جوانه قریشی میاد امت ما رو حلاق میکنه همون به اشاره به جنگ حره بود که یزید به مدینه منور حمله کرد که حالا بگم دیگه من میکشم چون ها زور هستن به اون اشاره اگر یک زن شوهرش وفات کنه و بعد ازدواج بکنه در آخره با کدام شوهر میشوه با همون شوهر دوستش داشته کدوم شوهر برای خانم بهتر بوده خانم راضی بوده با همون شوهر میشه آیا مطلب درسته که الله رب العزت در روز قیامت با هر شخصی طیب و تفاکر خودش عمل میکنه مثلا فکر کنه مرا میبخشه اینجور نیست تو گناه بکن الله میگه الله من میبخشه رایش اینجور نیست رایش نیست تو توبه بکن و خود تو عرضه بکن به خدا بعد الله رب العالمین با تو خوب معامله میکنه کسی میخواد تشکیل شود ولی خانواده پدر مادر به او نیاز اگر پدر مادر به نیاز تشکیل شده اون جایز نیست ببینی خدمت والدین این فرضه صحابی خاص بره جهاد نبی کریم پرسیدند که آیا تو پدر مادر کو بله قال ففیهما فجاهد داخل صحیح بخاری اومده برو پیشمونه جهاد بکن تبلیغ از جهاد هم مهمتر نیست اینجا پس اگر پدر مادر نیاز دارم و فرزند فقط یکی هست خدمت والدین فرض هست فرض عین اگر سه چهار تا پسر داره بر اینها فرضی کفایه میشن یکی خدمت را انجام بده راحت راحتم اگر کسی خدمت نکه همه گناهکار میشه از تبلیغ رفتن خدمت والدین واجب تر است ازدواج دختری از گرد با امام حسین صورت گرفته بقیه امامان از نسل همین ازدواج بوده اند. نه بقیه از این نسل ازدواج نه ازدواج صورت گرفته اما حسین چندین ازدواج دیگه هم داشته تنها ازدواجی رو نکرده یک خواهر رو هم حضرت امام حسن ازدواج کردم هم حضرت امام حسین ازدواج ام فروه را که دختر طلحه بود ازدواج کردن ازدواج زیاد کردن اما این که حالا از شاه بانو باشن نسلشون هیچ اشکال نداره چرا خاطر این که نسل در حضرت عمر فتح شد و حضرت عمر ایشان را بیشان هدیه داد و اونجا دید نگاه کرد زیاد نگاه می که به حضرت امام حسین بیشان بخشید و بگی مال تو و عقدش کرد خب ایرانی دیگه نسبت خوبی دارن با مدینه اینن که چون که خانم ایرانی و آقا هم عرب باید روابط بهتر بشن دیگه این هم ثابته این چه اشکالی داره مگه چون حضرت علی هم خانم نبی حنفی داشته اون در جنگ یمامه گرفته شد و حضرت حضرت علی او صدیق رضی الله عنه حضرت علی داد و حضرت علی استفاده هم کرد بچه دار هم شد محمد ابن حنفی. اونجا متولد شد الکی تعصب و ناراحتی هم به جای اینا برید حقایق بیرون کنید چه اشکال چه اتفاقی بیفتد هیچ اتفاقی هم نمیفتد الکی ناراحتی این حدی فقط فضا رو متشنج کردن رو بعضی مزدور سوء استفاده کردن است این که بخواین که ما احساس ابرازا بکنیم فکر میکنیم ما عقیده رو حفاظت میکنیم هرگز عقیده با دشنام دادن و بعد گفتن حفاظت نمیشه بلکه عقیده بدتر خراب میشه چون در از این افراد دیگر هم تحقیق میکنن چیزهای دیگر میفهمن. تحقیق تنها یک طرفه نیست دو طرفه از کتاب دستی که تنها نیستن همه کتاب رو دارن بعضی اینها مزدورن میخوان که همه زحماتی که این همه سال با هم بودن اتحاد بوده از هم بپاشن خراب کنن بگم جوریه نباید توهین از هر کی شد در هر لباسی شد در کل دنیا محکومه و باید قاضی حق صادر بکنه توهینی باشه نه هر کسی منبر بگیره دشنام بده دشنام بده این که بیان چون که یک سخنی رو گفته شده باید بیان به نصیب ابوبکر صدیق بخوان توهین بکنن به برای من فرستادن گفتن خیلی تو توهین بکن اما میدونی که خود امام جعفر صادق میگه ولد تو من ابی بک مرتین دو بار از ابوبکر متولد شدم اونم زیر سوال میره اون میخواد چکار کنی آیا الله رب العالمین پیامبر شو کسان در بیعتش فرستاد که همیشه خراب بودن یعنی الله رب العالمین پیغمبر دوست ندار به زن خوب بده عمر خراب باشه او خراب باشه که همسران دختران همین بودن جز توهین و بدگفتن هیچی نیست اما خیلی ها نمیخوان با واقعیت روبرو بشن حتی برای خیلی ها شنیدن واقعیت سخته از این حراس نداشته باشید وقتی میخوای بگید بعد اون شهامت شنیدن داشته باشید وقتی میگید بشنوید الان شما دشنام بدید بدید بدید میدون کار میکنه دو میلیارد مسلمان در توهین میشه مقداری چهار دیواری ما نشستیم به کل دنیا به توهین میکنی وقتی در جای دیگه به مسلمان توهین میشه همه ناراحت میشن چه ناراحت میشه میگه اونجا به اسلام توهین شده هشوان داری به مسلمان توهین میکنی به دو میلیارد مسلمان داری میگه عقیده تو خرابه ابوبکر اینجوری بوده عمر اینجوری بوده ما عقل اونو قبول میکنه به هر حال باید انسان هم شهامت گفتن و هم شهامت شنیدن شو داشته باشه اگر خطا بود قاضی باید تصمیم بگیره نه هر کسی قاضی باشه اگر هر کسی قاضی باشه دیگه هر جمعر ایجاد میشه اختلاف ایجاد میشه اختلاف چی کار میکنه نصر پاکستان میکنه همیشه انفجار میشه همیشه قاتل میشه ناامنی میشه که به نفع هیچ کس نیستی. بیار هر اینها دیگه چیزهای درستی نیستن دخالت کرد در زندگی شخصی دیگران تجسس کردن به هر بهانی تجسس حرامه و الله رب العالمین حدیث تو میگه ولا تجسسوا ولا تحسسوا تحسس یعنی جستجو کردن اسرار باطل مردم تجسس اسرار ظاهر میگه هر دو تا حرامه که نبی که فرمون ولا تجسس ولا این هر رو این کار رو انجام ندهید راه نزدیک شدن به الله چیه الله خودش گفته قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله راهش همینه که اتباع بکنید از نبی مکرم اسلام از سنتا ظاهر و مطابق سنت بکنید به الله رب العالمین نزدیک میشید دو رای اصلاح باطن از گناه فاصله بگیرید بعد به الله نزدیک میشید در شماره اگر خمیاز آمد تلاوت چگوری می اگر در نماز اگر خمیاز آمد نماز رو دامه بده نماز تمام کن بعد برو بخواب اول نماز سر نماز خیلی میاد کار کنی بگیر و نماز بخوان نماز دیگه خونده میشه اما این از خواب خیلی غالب بود خیلی غالب اصلا نمیدونی کار میکنی بعد کمی بخواب خواب شکست بعد نماز بخون به شرطی وقت نماز رد نشه شیطان وقتی از بهجرانده شد یه نفر بود میگن که شیطان بچه دارد بچهش کیه شیطان از جنس جنه و کان من الجن تو سوره کهف اومده جنس جن جنات زاد و ولد دارن تولید نسل دارن پس این هست اما این شیطان به تشکیل ما نمیدونیم کسی ناخن خود را در شب کوتاه کنه چوک میداره هیچی جایزه این که میگه کلسیون میاد بیرون علم پزشکی گفته علم پزشکی اشتباه گفته ما همون علم پزشکی گفته کلسیوم میریزم شب کوتاه نکنید این اشتباهه یک, یک شبی یک دانشجو تماس گرفت که چجوری گفتم اشکال نداره چرا اشکال نداره علم گفت علم اشتباه میگه هرگاه شریعت گفت علم آمد علم اشتباه میگه شریعت اشتباه نمیگه گفت مرد حسابی میدونی که خیلی دانشمندان نظر میدن بعد چند سال دوباره ما اشتباه کرده تغییر میدن ما نمیتون شریعت به خاطر دروغ یک آقای تکذیب کنی شاید یه آقای تحقیق غلط کرده مگر در حبیر نمیبینی خیلی از داروها را ممنوع کردن این دارو حساسیت نخور الله برای بدن مزیره؟ خود صد تا پزشک گفته خوبه حالا می خوب نیست نمیشه بخواد تحقیق یک کسی اشتباه تحقیق کرده باشه ما شریعت تکذیب بکنی شریعت تکذیب نمیشه چون هر چی گفته از منبع صدق گفته او منبعی که صدق باشه در اون دروغ نیست همیگاه محکومی شریعت محکوم نمیشه میخوان جماعت بر خانواده راضی نیست اول راضی کنید بعد برید میخوان ازدواج کنم چکار کنم ازدواج کن خوبه چیز که خوب نعمت خوبت میدن انکار میکنه ازدواج کن بعد برو تبلیغ چون جز اصول تبلیغ همینه میگن اول زن بگیرید بعد بیایید حالت محتضر چگونه توصیف میکنی محتضر سنت مو یک طرفش با خودکارت با مداد نوشته شده این از دو نفرن این کاغذ مشترکه محتضر که در حالت احتضار باشه حالت احتضار باشه در مرمیان در حدیث داری که اقرو علی موتاکم یاسین یاسین بخانید اما اونجا نگو بگو لا اله الا این نگو فقط بخان بخان لا اله الا بخان بخان تا خودش اجرا بگو بهش دستور نده و کسی در حالت احتضاره بهش آب بدید چون این زمان نیاز به آب زیاد داره شیطان آب میاره تا ایمانشو بگیره ببین عموما اینا در سکرات دست اینجوری میکنن اینجوری میکنن این دست بلند میکنه شیطان داره بهش آب پیش پیشنهاد میده آب بگی ایمانو بده این زمان بهترین کار دادن آب آبش بدید و کلمه طیبه رو بار بار بخوانی یاسین بخوانید سنت مو موها سنت این است که اول بونها برسید بعد امامه ببندید میک مو بزرگ بدونی نه بعد موها رو از نرم گوش قطع بکنید من کان لو شر فل و موها رو اکرام کن موها رو چرب کنی شانه کنی برسید آیا پرداخت سود سود حساب های حج سودی که از حج گرفته میشه این هر به فقرا بدید بدون نیت ثواب فیش حج بگیرید پولشو و بدی به فقرا و همون سود رو بیرون کنی یا اصلا میتونی از جیب خودت هم بیرون کنی به نیت این که 500 هزار در حساب من آمده همون رو بگی حالا بده فقرا این هم ادا میشه نیاز نیست اون پول برداشته بشه از جای دیگه هم بدید ادا میشه خب استاد مقطع حقوقش فرضاً 500 هزاره در مقابل کار خیلی کم بود آیا میتواند از وقت کلاس کم کنه نه نمیخواد کار ول کنه جای دیگه بره مسئولیت پذیرفته درست انجام بده اینکه من نمیتونم جای دیگه میری امامت من کم هست <coughs> اتمام حجت کن من نمیتونم اما در کار خیانت جایز نیست من میکانیک موتورهای روبین آبی که آمیکشان است، موتورها برای تعمیر می و بعدم اصلا دنبال موتور نمیایم رایش این است که صاحب رو اگر میشناسید باید بر بگردانید اگر گفت من نمیخوام مال تو حالا بیتونی به فقرا بدید اما صاحبش نمیشناسی چند سال هم گذشته نمیاد دنبالش بده به فقیری و صاحبشو به همون آقا ببخش من ده تیراهن فروختم به یک میلیون تومان قرار بود آنها را نپردا کنه ولی آنها نداده است به مدت سه سال از او حالا ده تیراهن بگیر قیمت هرچی بوده همون پول بهت میرسه بگو آقا ده تیراهن به من بده یا قیمتشو به روز بده آیا خانهایی که محواره دارن عبادت آنها قبول می خاموش کنه نماز بخونه ادا میشه روشن باشه ادا نمیشه اما ماهواره بدترین چیزی است که در خانواده اومده خیلی به بهانه ای که استفاده درست داره میگیره اما 90 درصد استفاده غلط داره میشه از اونها شما دارید که فرهنگ دختران خود را به تباهی میکشانید داری بچه خودتون تباه میکنید مگر کسی که کل قف کنه فقط شبکه اسلامی که مطمئن باشه استفاده کنه چیزی دیگه هست اما آزاد باشه بدترین فیلم ها دختر پسر نشسته مادر پدر نگاه میکنه چه نگاه میکنه چه ترویج میدن داری هلاک میکنه زندگی خود را تمام آراشگاه صورت خود را بند میاندازن بند انداخته صورت برای مردان جایز نیست در مورد انجمن معتادان مراقبه چیست مراقبه را با قاف می نویسند مراقبه مراقبین صوفیان اولی الله میکنه میشینن تمرکز میکنن توجه میکنن بر قلب خودشون یا همون شیخ توجه میکنه که القای روحانیت بر قلب مرید هست و این هم در سنت وجود داره این هیچ گونه اشکالی چند صورت داره از مراقبه ها یه خودش می توجه اعمال خودش رو میکنه تمرکز میکنه و این است که یا شیخ مراقبه میکنه توجه میکنه القا بکو بر قلبش جبرئیل امین سه بار نبی و فشار داد این فشار دادن این القای روحانیت بر قلب اطهر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بود درک شما خداوند متعال چیست درک من شما درک نمیکنید درک من شما درک نمیکنید. در هر کسی فرق میکنه تو گفته شاعر پاکستانی میگه اللہ کے باب میں غور کرنا کیا ہے اللہ اللہ اور کیا ہے در مورد اللہ بحث کردن رو این چیه اللہ چیه بحث نمیخواد اللہ اللہ بس چی الله الله همه چیزه الله همه جای هر جا ہے همه چیز اللہ هن همه چیز بی نهایت و بی مثال هند که مثلی شیون تصور خدا هم قابل تصور نیست خدا تصور هم نباید بکنی شما چون قابل تصور نیست الله رب العالمین کسی رو تصور میکنه قابل تصور باشه علما میگن الله تصور نمیشه بعضی پاپچی چی است حرام است فتوای از پاکستان آمد نگران کرد که زنها طلاق میشه این بعضیش حرامه این خیلی ها درک نمیکنه فقط بی ادبی بلدن چرا حرامه مله چی میدونه فلان چی میدونن فکر کردی بازی بلده دانشمند شده اول این بدونید در کل این بازی ها که وجود دارن انتقال عقایده اون که بادر ساخته الکی نساخته در کل بازی های اینترنتی انتقال عقاید داره عقاید شوم یهودیت را در بازی تراحی میکنه که اون طرف منتقل میشه بی احساس میکنه بی عقیده میکنه و کم کم حس مسیحی در قلبش نفوذ میکنه تخریب بیت الله کشته مسلمان ها و خیلی از این حس ها رو به بازی منتقل میکنه قرار داشتیم با استای پنج سال پیش به قرارداد پورا دریافت کرده کار را به استای دیگر داده استای دیگر میگوید برای من نمی صرفی الا صاحب کار چکار کنه اگر صاحب کار همه چیز آورده و خود استا باعث ضرر شده زامن استا میشه چرا علمای اهل دین در کار سیاست دخالت نمی دخالت میکنن چرا دخالت نکنن باید دخالت بکنن یعنی بزن سیاست را دست همین بیدین ها که سوار مردم بشن یعنی سیاست بدین دست کمونیست ها که فردا همه لخت بکنن باید سوال جور دیگه مطرح می کردی بگوی سکولارا که اعتقاد دارن درست یا درست نی اینا بگه دین از سیاست جدایی دین از سیاست جدا اونهایی که این تر رو آوردن دین از سیاست جدایه این تر تر کمونیستیه میخوان دین رو به انزوا بکشانن تا که علما دست اونها کوتاه بشه و جامعه رو به دست بگیرن و هر فسادی هست بر انسان حاکم بکنن چیز غیر از اون دی دین ما از سیاست جدا دی دینی که الله فرستاده با سیاست فرستاده و با حکومت فرستاده پیامبر خدا در مدینه منوره حکومت اسلامی رو پایریزی کردن و مسلمان ها در طی سی سال اول نصف کره خاکی رو فتح کردن سیاست دین ما سیاسته یک چهارم دین و عبادته یک چهارم سه چهارم دین معاملات و سیاستن دین کامله اگر بر سیاست اسلامی عمل کنند اینا درست میشن اگر در جهان غرب درستن دارن بر قانون اسلامی عمل میکنن بری قانونش مطالعه کنید از کجا گرفته قانون را اکثر قانون ها از همون سال رونساس انتقاء علوم اسلامی به غرب بوده اون از این داره استفاده میکنن اما مسلمان شرمش میاد از این قانون مسلمان غلط هست نه که این فکر تو غلطه اونا میخوان دین را از سیاست جدا بکنه این تفکر تفکر کمونیستی هست عمل کرده غلط بعضی دلیل برای عمل غلط بودن دین نیستین بعضی غلط عمل میکنند اما دین به نوع خودش کامله و تمام احکام دین کاملا در بخش سیاست بهترین سیاست و سالمترین سیاست را داره. فقط قبل بدونی که تقریبا نزدیک به هزار سال و خوردی تا هزار سال دین بر کل دنیا حاکم بوده امپراتوری عباسی تقریبا بر کل دنیا حاکم بوده امپراتوری عثمانی 700 سال 55 کشور زیر نظرش بوده امپراتوری سلجوقیان هم هنفیا بودند که بخش اعظم دنیا رو گرفتن در این سه دوره سلجوقیان عثمانیان عباسیان همه بر پای دین بوده اینها زمانی که اینها رو زدید خدا شما رو زد میدونید امپراتوری عثمانی شکست خور فلسطین از دست رفت اونها از بین رفتن مسلمان خار شدن تا قبل از دو همین مسلمان ها بودن اینها یک داره همین مسلمانی باقی مونده به نام سکولار اونها رو هم منظوی بکنن تا دین غربی و یهودی و, و دین حتی در یهودیت اینجور نیست حتی در یهودی میدونی که پاپ آزم حرف اولو میزنه در مسیحیت زمانی که بر امریکا حمله کردن 20 سال قبل اون زمان که بوش میخواست حمله بکنه پاپ آزم رفته بود کجا روسیه گفت تازم برنگردیم حمله نمیکنیم حکم فرمان حمله اونا داره صادر میکنن مسلمان شاخ بیرون کردن چار کلاس خونده چار انترنت دیده فکر کرده که دین از سیاست جدایی دین از سیاست جدایی تو عقلت کوتاهه کل احکام با احکام احکام سیاسی اکثرش این حدود که آمده اگر فلان فلان جرم کرد شلاق بزنید فلان گناه گناه دست دستش قطع بکنید حکومت اینجوری بکنی اینا دین نیستن چی هن؟ کنفرانسی دهتون را برمیداره و هشتون آجو بار میکنه به قیم دهتون میفروش این حرامه دوتون تن پول بر حرام است علم صحابه در مقابل دانش ها این توضیح دادی حکم لواز چیه اگر صاحب شبا چهار شاهد باید کشته بشه طایب پدر میتونه ملک موروسی پدری عروسش را بی که دیگر از فرزندان واگذار نباید ملک عروس واگذار نمیشه هیچ کس هم نمیتونه ملک عروس به کسی دیگر بده مال ملک مال همونه باید عروس خودش واگذار کنه پدر یا پدر, پدر شوهر بازور زور نمیتوان اگر بر بدار روز قیامت باید جوابگو باشه هر وجب دور زمین به سنگینی هفت طبق آسمان در گلویش آویزان میشه مادر پدر اجبار میکنند که این منزل را و سند من درآوری تا بچه ها نامادری و بچه هایش نتوانند ارث ببرند این که یه قانون بیاد اصرار میکنه فلان منزل را به اسم من بکن یا بچه من بکن و آقا بکن این کار حرامه این ظلمه نومان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه پدرش را با امره بنت رواحه ازدواج کرد رضی الله تعالی عنها امره بنت رواحه خواهر عبدالله بن رواحه بود رضی الله تعالی عنهما از خانواده بزرگ شاعر بوده وقتی با امره ازدواج کرد بعد دیگه به بشیر رضی الله عنه فشار آوردن به به اسم بچه من این باغ به اسم بچه من بکن کو باشه رات پیش نبی مکرم اسلام شما شاهد باش گفت من شاهد ظلم باشم تو داری این کار انجام میدی نه من نمیکنم اگر به همه همین قدادی دادی بعد بیا گفت نه پس این کار درست نی به حضرت بشیر رضی الله تعالی عنه اون زمین را پس گرفت دوباره به بچهش نداد این که پدر بعضی از خانوما زرنگی بکنن بچه بعدی رو محروم بکنن این کار حرامه اگر پدر کاغذی نوشت این منزل مال فلانی هست اما تحویل نداد این مالک شود دوباره به بین کل بچه ها تقسیم میشه آیا وسیله ماشین با لدور جهت سوختگیری جایز علا گفتی اینو آیا نماز بعد از آیا در نماز بعد بسم الله بعد سمی الله لمن حمد گفتنه اللهم ربنا لك الحمد جایزه بله جایزه درود ابراهیمی از اسم محمد و ابراهیم سیدنا خوبه هر چی داخل درود آمده همون بخور تو از خود سیدنا اضافه نگو فقط سید در هیچ درودی نامده فقط در یک جا نبی که فرمودن انا سید ولد آدم اونجا آمده درود ابراهیم شکلی بخوانید که آمده آویزان بودن دستمال یا لون سرنماز مانند دستمال ما رو میگن ایراد نداره برای شما ایراد داره برای من ایراد نداره چرا چون پوشش همیشگی من همینه اگر کسی همیشه اینجوری لباس میپوشه هر جا اینجوری میره ایراد نداره کسی که کارش این نیست اون کار انجام نده اون چیز در حدیث من آمده دستمال دیست که روی شانه ها میذارن بعد آویزا اون میگن صد این نیست لون یا چادر موقع دست بستن روی دستها قرار گیرند ایراد دارن نه این هم تبلیغات دو سه میشود چرا در بین مدارس و مکاتب افراد نیستند که برای جوانان دخترای خوبی معرفی کنند خود جوان بره بپرسه یا نه اونجا دختر پیدا کنه اونجا پسر پیدا کنه کسی بخواد تلاش بکنه بره یا نه ها پتر همسریابی ها کوردارانی که سوخت یارانه را در یه میکنند و حتی یک آجر هم نمیپزند اگر کار میکند استفاده بعد چیز برایش میماند اشکال نداره اما اگر اصلا استفاده کند و اینجا بخاطر به اون نیت گرفته میشه این چندان خوب نیست باید این رو من صورت استفاده نکند حکم کسی که صورتش را شم میزند برای مردان جایز نیست بردن زن در قبرستان رفتن زن در قبرستان در نزد جمهور علما مکروه در نزد امام ابو دو قول آمده لعن الله الزوارات القبور حدیث ترمیزی ها خدا لعنت کرده خانومی که قبرستان برود قبرستان خانوم نرود فتنه ها در قبرستان ها شروع می شود آیا عمل هست که انجامش بدهی که مردگان خود را در خواب ببینی برای اونها زیاد درود بفرستی زیاد صدقه بدی اونها داخل خواب بینید. شیر دادن شیر دادن نوزاد حال جنابت چوک داره اشکال نداره گناه نیست پاک بهتره حالا جنابت میپرسی خانم هر ماه سه چهار هفت شیش هفت روزی ناپاک میشه اونم مثل جنابته با شیر نمیده شیر دادن وقت جنابت غیر جنابت اشکالی نداره هوا سرد باشه در چه صورت جایز است در هر صورت جایزه پاکی بهتری اما اگر غسل نکرد اشکالی ندارد در نکاح در نکاح همین خرافاتی که شبیه به بریلوی هست ساز دهل میزنن که از نظر خودشان عبادت و این ساز و تبل و اینها رو زدن در نکاح این حرامه موسیقی حرامه و تبل و کوبیدن مردم مطلع بشن این اشکال نداره موسیقی و به از این چیز دیگه استفاده میکنه این حرام است در مورد مهریه بالا و تاجب موجود که اکثر دخترها مجرد هستن و به صورت عملی بیان کنی به صورت عملی جنب بیان کنی با خدا زن بگیرم و کم کنم خوبه دیگه عملیش همینه با یک زن به من بدید مهرش مفت بذاری عملی شد یک عملی رو انجام بدیم مگه میشه این مهریه حالا به مهریه چقدره حالا مهریه رو ببین ما داری این چیزی که زندگی رو سخت کرده این خرجه هایی هستند که در عروسی انجام میدید خود مهری کجا سنگین شده سنگین هم باشه معنی ازدواج کنی مهری علش ما فعلا پرداخت نمیکنید اون چیزی مشکل داریم هزینه ها اضافی هستند که در شما خرج می اینها رو کم کنید نه که خود مهریه مهریه بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چقدر بوده مهریه بی فاطمه بوده چهل آقیه چهل آقیه نقره تقریبا 500 سکه 500 سکه نقره بوده یعنی تقریبا 500 سکه که بالا تقریبا بیشتر بوده 500 خردی بوده 500 سکه بوده 500 سکه بوده 500 سکه دو نیم نصاب زکات اون زمان بوده اون زمان نصاب زکات نقره با طلا مساوی بوده 200 درهم با 20 مسقال طلا مساوی بوده پس اگر ما معادل مهریه بی فاطمه رو برای شما بگم شاخ در می آورید 400 میلیون 400 میلیون تومان بوده میفهمید نه چرا چون اون زمان معادل مهری بوده 500 سکه بوده مهری بی فاطمه چهل اوقیه نقره بوده و چهل آقی نقره میشه چند 500 سکه 500 سکه دو نیم نصاب زکاته هر نصاب زکات در نقره 200 درهمه در طلا 20 20 مسقاله 200 درهم با 20 مسقال اون زمان برابر بوده پس بوده دو نیم نصاب اگر ما حساب کنیم در طلا امروزی 30 سور سی سور با بیشه دو تا نصاب 60 سور نیم اضافه کنی چقدر میشه اون نیمش هم میشه 15 دیگه 75 سور تقریبا دو خشتلا خشتی حالا 200 میلیون بالا باش نزدیک 400 میلیون تومان با حساب طلا بیرون میاد اگر با حساب طلا حساب بکنی اگر به حساب نقره حساب بکنی خب پایر میشه اما اون زمان طلا و نقره نزدیک هم بودن نصابا برابر بودن و به همین شکل مهریه کل از مطهره 500 500 سکه بوده مثلا مهریه حضرت ام حبیبه 500 سکه بوده که نجاشی او را پرده 4000 سکه بوده 4000 درهم چهار هزار درهم بود نجاشی پرداخت کرده بقیه از واج متحره مهریه اونها 500 درهم بوده معنی مهری حضرت بیبی بی فاطمه اگه اینجوری بخوای حساب کنی این نیت تا ست میلیون هم میرسه اینجا اما این چیزی که امروز سنگین شده این خود نفس مهری که می نیست این هزینه بعدی این قل لباس بیار و این قل گوسفند بیار و و خرج اضافی می اینها مشکل ساز شده اینها رو تقلیل کنی دعوتگر مختصر بکنی و ازدواج رو آسان بگیری اینجا کار میگه در خود مهریه دیگه زیاد تاثیرش بالا نیست اگر کسی معامله به طور نقدی زده و کالا را تحویل گرفته و مشتری دوباره از فروشنده برای پول وقت طلب میکنه و فروشنده به مشتری فرصت میده ولی بعضا مشتری نتوانسته پول را در سر آن وقت پردار نمایه آیا معامله خود به خود فسخ می شود معامله فسخ نمی شود اما برای مشتری اگر پول ها رو نداده و تورم زیاد در کالا آمده قیمت کالا دوباره میره بالا قیمت پول نه خود کالا ازدواج وقتی ازدواج چه پسر یا دختر فرار رسیده اما خانواده به هم مخالفت میکنند گناه این کار چند دازی است گناهش اینقدر است اگر مخالفت بکنه و دختر پسر مرتکب گناه بشم گناه اونا به پدر مادر میرسه حدیث دارین حضرت علی که سلاسون لا نه وقت ازا اذا و والایم ازا وجد لها کفه میت سومی سه چیزو تاخیر جایز نیست یک نماز وقت رسی نماز بخوان دو دختری که هم کف پیدا شده برای ازدواج بده نه حالا دیگه که کوچیکی یه مشکلی که امروزه درست کردن میگه کودک همسری بعضی خود را تحصیل کرده میدونم میگه کودک همسری یعنی در کودکی زواج میکنن اول اینه در کودک رو غلط تعریف میکنن کودک به کسی میگه قبل از بلوغه در تا پشیش سالگی کودکی بل کودک نیست چارده پونزه سال کودک نیست این کودک همسازی در تبلیغات میکنن در حالی که عمده مشکل مشترک اکثر دخترا کسانی از 15 سر رد شدن پیام میفرستن سوار میکنن دعای در بخش چیه بخش چگونه باز میشه؟ عموما مشکل عمومی دختران نه تنها در استان ما در کل کشور که سوال میپرسن همونا هستند که سنشون از 15 سال رد شده نگرانند وقتی دختر در سن 14 15 سال به سن بلوغ برسه بعد 12 سال بالغ میشم بچه دار میشه الله ندونسته اگر کودک همسری الله ندونسته بالغ نکنه بذاره بزرگتر بشه هرگاه این استعداد پیدا شوی این وقت ازدواج رسیده و همین ازدواج زود جلو فساد میگیره نه که ای آقا بره جوان بره داخل دانشگاه یک اون با فساد زندگی میکنه مگه نمیکنن در روابط روابط غیر مشروع دارن چکار میکنن به بهانه گرفتن جزوه از کی میگیرن از رفیقم از اون دختر میگیرن چرا از پسر نمیگیری می اون پسر خودش ننوشته به بهانه گرفتن جزوه ارتباطا شروع میشن یک عمر در ارتباط غلط میکنن زنا میکنن یک زندگی برای خود تعریف کردن بعد میاد اینجا دیگه همین یک ازدواج کرد هرگه با خانم راحت نمیشه چون دلش جادی خراب شده این هم به خانوم مشکوکه و هم به این مشکوکه که زندگی خوب نیست چون این خانوم اینجا صد تا دختر دیگه با در ارتباطه اما اگر زود ازدواج بکنه احساساتو اینجا کنترل میشن احساساتو جا دیگه نمیروند متاسفانه خیلی داره با این فرهنگ زود ازدواجی داره مقابله میکنن اما این مقابله غلطه بذار ازدواج بکنه تا که از فساد در امان باشند حکم زواج اجباری دختران گفتی این ناجایز نکاح هم بسته نمیشه نگاه داشتن مرغ عشق حالا گفتی این را یا شاتو کلی بگیر بفروش اشکال نداره گرفته باشی مالک میشی مالشنی فروشان جایزه همسایه آزاری گناه چقدره حدیث اومده کسی که به خدا ایمان داره همسایه خود را اذیت نکند کسی به یک مغازدار پول بده برای معامله چطوره سود باید پول میده برای مغازدار در سود و ضرر شریک باشه میگه این پول میگیری در فلان قلم کالا مثلا آهن تیرا هم میگیری هر چه شو سودش به طور مثال نصف نصف یا چل شست، یا سی هفتاد. ضرر شد باید شریک باشه فایده هم شریک باشه اما اینه بدونید اگر ضرر شد اول ضرر از فایده میره ضرر بیشتر شد از اصل مال میره ضرر کل مال را بعضم باید صاحب مال شریک باشه نمیتونه او را ملامت و مقصر بکند اگر کسی به یک مغازدار پول بدهد برای معامله نماز سجده صاحب داشت و فراموش کرد سجده صاحب بخونی نماز چجوریه نماز باید از اول خانده بشه اگر ما را فراموش کرد بعد نماز دوباره خونده بشه ویت واجب قضا دارد برای هدایت فرزندان و گوش دادن به حرف مادر نماز خواندن حالا چه ذکر یا دعایی را بخوانید سوره قدر را بخانید بر آب دم کنی بده بخورن خوب میشه. سر نماز هستم و عرق میکنم آستین ها را بالا میزنم ایراد داره بله نماز مکروه میشود خورد پولی که در نانوایی ها یا پمپ بنزین ها مانده به مردم بر نمیگردانه این حرامه امروزه اصلا خورد پول نمیمانه کارتخان است کارتخان کشی خورد پول نمیمانه اگر کسی پول نقد آورد نان بهش بده بنزین بیشتر بده اما این اینکه بربداری حرامه قلبم زیاد درد میکنه زیاد خسته شدم آرام ندارم دغدغه زیاده لطفا راهنمایی کنی برای قلبت اذیت ذکر زیاد بخون و دو یک قسط هندی قسط قسط داخل اتاریا گیر میاد قسط هندی در حدیث صحیح بخاری داریم که فی ثبت اشفیه هفت نو شفا داره یک ذات الجنب ها بیمار های که زیر پهلوها درد میگیرن قلب شامل میشه همین قسط هندی رو بگیرید بسایید بعد اینو با آب بخورید قلب باز میشه و رای بعدی هم خیلی قلب باز میکنه دارچین با برگ زیتون هم رگ قلب باز میکنن اگر الان دکتر بیره اما چیز طبیبی که تو روایت اومده این هر گفتم من اگر زن بداند که مرد معاش زندگی را از رای حرام به دست میآور از زن زندگی خود را چکار کنه زن از یارانها استفاده کنه یا خودش خیاطی بکنه و میتونه از این شخصی طلاق هم بگیره درس خواندن در فضای مجازی برای خانم درس تجوید قرآن میخوانم اگر درس بخواند استاد مرد هم باشد هم دیگر نشناسند ارتباط داشته نباشند اشکالی ندارد در مورد خیر و شر آیا مطلقا نقص به عزتی فقر شر از جانب الله ببین الله رب العالمی خیر و شر رو خلق کرده این که انسان خیر رو انتخاب میکنه شر رو خود انسانه انتخاب دست انسانه خود انسان در کس میکنه خدا و نگو تو شر انجام بده و الله به شر هم راضی نیست در مورد تقدیر الله تقدیر وقت نیست که وقت زیاد میبرد اگر یک زن هر عادت در حالت عادت حیض از دنیا برود بله اگر در حالت عادت دنیا برود قصر داده میشه و بعد نماز جنازه خونده میشه در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم خانوی منابر زایمان فوت کرد واجه نماز جنازه او را خاندن آیا پدر جازداره فرزند را از ارس محروم کند نه اگر پدر این کار کنه گناهکار میشه و اگر محروم کنه محروم نمیشه اگر پدر مرد رب بعد پسر از این مال ارث میبرد پدری زنی زن قبلیش فوت کرده صاحب فرزند بعد دوباره ازدواج کرده بعدش از زن دوم داره فرزند بعد پدر فوت میکنه آیا این فرزند که از زن قبلش بوده حق از مال پدر نداره حق داره تمام بچه مساوی هر چه مال اول بوده بعد بوده بین کل بچه ها تقسیم میشوند پدر حق وصیت تا چه اندازه داره وصیت داره که وصیت برای وراث جایز نیست بگه این بچه رو اینقدر بدی جایز نیست اما وصیت برای بیگانه ها تا یک سومار را حق دارد حقوق زن توضیح دیگه زیادی زن دیگه حق هم زیاد دارد حالا دیگه وقت تمام شده تا حال نماز هستم تحیات اولا را فراموش کردم بعد توی نماز یادم آمد گفتن که سیجستان میخوانم همین جور نماز را ادامه دادن بعد سیجستان فراموش کرده نماز از اول بخوا اگر سیجستان و انجام نداد نماز واجب می میشود اگر کسی ماشین نقده 120 میلیون میخرد و بعد آن به خودش 200 میلیون میفروشد ماشین رو بیخرد از آقا 120 میلیون به خودش به بفروشه وامی 200 میلیون با اول ماشین کلا گرفته بشه شرطی بین آنها نباشه مداره تحویل بشن کلا تمام بشه و کلا تمام شد بعد به همون طرف وامی بفروشد جایز هست خانم نظر کردی هر وقت دخترم بچه دار شوه یک ماه روزه میگیره حالا سوال اینجاست که این فرنت با حامل شدن دخترش لازمی میشه یا با گفته دخترم بچه دار شوه بچه دار با حامله اما در اینگاه حاملگی ادا بکنه ادا میشه یا اگر بعدها هم نظرش انجام بده بعدها هم ادا میشه شخص روزدار قصدن بلغم را فرو ببرد اشکال نداره روزش نوش جانش روز باطل نمیشه بلغم میخوره بخوره پولی که از رای بورس به دست می, آید بورس ببینی بورسی که انجام میگیره فقط یه بورس یه مشکلی داره قبل از این که سهام منتقل بشن فورا معامله بعدی جایز نیست مثلا شما میرید در سهام شیشه سهم میگیرید باید صبر کنید سهام در ملک شما منتقل بشن و پول در ملک منتقل بشه و شما قدرت برداشت از سهم رو داشته باشید بعد میتونی خرید و بادر انجام بدی که این انتقال سهام فورا صورت نمیگیره گاگا یک روز گاگا سه روز گاگا یک هفته طول میکشه تا سهام منتقل بشه تا سهام منتقل نشود در ملک شما فروش سهام برای نفر بعدی جایز نیست شخصی چند سال بر ذمه هست روزه چند ساعت زمین هست وقتی وقتی روزی می چطور نیت کنه نیت قضایی بکنه نیاز نیست که سار را مشخص کنه اما اگر میخواد نماز قضایی زیاد دارد یا روزه قضایی زیاد دارد به این شکل نیت بگیرد که این نیت آخری نماز من است یا آخری روزه من است همیشه آخری هر چی انجام بدی اداش آخری میاد سر جایش این راحت تری رای چون بعضی علما میگه تعیین کنی رای تعیینش به این شکلی اگر شوهری سه طلاق بخورد که بر, بر زن اولش زن دیگری نکاح نمی کنم حالا چکار کنم راه رو بستی حالا ما چکار کنی بستگی داره چجوری طلاق بخورد؟ اگر گفته هر زنی غیر از تو بگیرم یا روی تو بگیرن طلاق است طلاق است طلاق است به این شکل به محض نکاح کن یک طلاق می شود دوباره فورا نکاح کن راه داره اگر بگوید هر زنی غیر از تو بگیرن سه طلاق به محضی بگیرن سه طلاق میشه رایش اینه که بره یک زنی بگه پیرزاری پیدا کنه نکاح کنه فورا طلاق میشه مهریشو بده بعد زن بعد رو بگی راش باز میشه زنی نزد نزد دندان پزشک مرد میره آی جایز نه وقتی دندان پزشک زن مادرین چرا پیش مرد بره هر شهر ما دندان پزشک زن هست پیش مرد رفتن جایز نیست وقتی زن هست من یک دختر مجرد پولهای پدرم و مادرم بردارم و بدون اجازه بردارم آیا این پول حلال است نه این پول حرام است دزدی کرده از مال پدر مادر هم جایز نیست مگر اونها راضی باشم مرغ یخزده مرغ یخزده پرهیز کنید چون در خود کشتارگاه ها گرچه این حرام نیست اما مشکل دیگری داره در یخزده ها به محض که مرغ میکشن فورا داخل آبجوش صد درجه میذارن کل نجاست جذب گوشت میشه و این گوشت رو خراب میکنه چون شکم خالی نشده بخوای پرکنی کردنش جذب میشه یک کارش این غلطه کار دوم داخل آب میکنن وقتی که بخوان منجمد کنن داغ آب جذب میکنن فورا منجمد میکنن و چند کیلو از مر اگر یک کیلو باشه دو کیلو از نشان میده یک کیلو همون آبی است با او منجمد شده این هم کار غلط بعدی انجام میگیره و بعد کشتار بعضی درست الزیب نمی کنند یک زمین تقریبا 400 متر مالی خانم است این خانم پنج تا فرزند داره سه تا دختر دو تا پسر الحمدلله دختر همه عروسی کردن پسر هم یکی عروسی کردی یکی هم نه دختر همیشه سر خونه زندگی خودشون هستن الحمدلله وضع مالیشو خوبه اما پسرا که ازدواج کرد اولی که ازدواج کرده خونی نداره توش بشینه و اون یکی پسر هم وقتی عروسش رسیده خب حالا سوال از این است که این زندگی از این زمین تقریبا 400 متری که ارث پدری اون خانم هست فرزندان دختر هم بله دختر پسر همه سهم میبرم این زمین رو باید تقسیم کنی یا بفروشید بین همه تقسیم کنم مگر اینکه کسی نخواب یه چیز بدونید در تقسیم از کسی بخواد حق خودشو ببخشه بخشیده نمیشه مثلا زمینی هست مال پنج نفره یک از وراث میگه من نمیخوام به شما بخشیدم این بخشیده نمیشه یعنی بعضی میتونه برداره مگر اینکه جدا کنی جدا کنی قسمت قسمت کنی بعد کسی بیا میگه سهم تحویل گرفته حالا ببخشه بعد نمیتونه پس بگیره اینکه مطلق اگر من از میراث نمیخوام من سهم را بخشیدم بخشی تمام نشده بعضا میتونه دوباره زمین را پس بگیره یا ملک را دوباره پس بگیرد معلومات حقی است معلومات معلومات حقیه بلای باید چوکن راضی بکن دیگه حق همسایه گفتی حق همسایه اذیت کرده همسایه خیلی گناه بزرگیه نبی کریم فرمودن جبریل تا زمانی که می آمد در مورد همسایه توصیه میکرد همسر حقش ادا بکن اینقدر توصیه کرد به حتی زنن تو انوس ورسو که در او رو میراث میبره اینقدر در مورد همسایه تاکید اومده که آخر ترسیدن در میراث شریک نشود همسایه حقش بسیار زیاده که متاسفانه خیلی کوتاهی میکنن و حتی بس ایمان آورده اگر شما به خدا ایمان داری همسایه رو زیاد نکنید مادر زنی مریضه آیا زن میتونه بدون جازش به خانه مادرش برود نه بدون اجازه نرود تیمارداری مادر بر عهده پسرانه بر عهده دختر نیست مگر اینکه شوهرش راضی باشد زنی در هنگام عادت ماهانه سفر میکند در این سفر پاک میشود نماز کامل بخانه یه ناقص زن اینجا مثلا در این شهر عادت بوده میره زاهدان پاک میشه در زاهدان دی کامل بخونه اما زاهدان برگرد در مسیر دوباره مسافره اگر در مسیر پاک بود پاک شد از جای پاک شده تا مقصد اگر به اندازه 77 کیلومتر فاصله هست مسافری باید کام شکسته بخونه اگر مسافت کمتر بود اونجا دیگه کامل بخونه پسر تقاضا ازدواج کرده مادر از این پسر وفات کرده پدرش میگوید طلای مادر مرده به من بدهی پسر میگوید به من بدهی میخوام ازدواج کنم بابا اینا مال هر تا هستن پدر سهم خود را بر یک چهارم پدر میرسه و الباقی مال راست تقسیم میشه شخصی سرپرست یتیم یه وقتی که بقیه اقوام برای دیدار ملاقات آنها میروند چای میوه میخورن یا شام و نهاری از مال یتیم خوردن جایزه یا جایز نی در این صورت در قرآن مده فلیعکب بالمعروف در سوره نسا اما احناف توجیهش میکنن میگه از مال خودت به صورتی بخور که محتاج مال فقیر نباشی مال یتیم را نخورید چون که در قرآن مده که انما یاکل فی بطونهم نارا در شکم آتش میخورند اگر یتیم در دست شما مال گذاشته مغازه گذاشته پدرش پول گذاشته مال خودت را به صورتی استفاده بکن که نیازی برای مال فقیر پیدا نشود آیا میتوان به جای پول زکات بدن آستین فقیر ده بله میشه ده ام بدن آستین باید تمیز باشه نه که کهانه از کار افتاده باشه قیمت روز چقدر بیشه حساب بکنید درمان حسادت اینو گفتیم برایش دعا بکنی با جلو مردم تعریفش کنی اگر گرفتن آبرو فقط از بالا جایزه کی گفته جایزه آبرو از هر طرف حرام بالا پایین شمال جنوب شهر غرب هر طرفی لعنت اومده آبرو جایز نیست استادا ما در مقطع آبروها رو میگیرن استاد اشتباه میکنه این فتواها رو می استادایی که میگیرن میدن میگه از بالا جایزه بعض میگه از پایین جایزه خانمی که از از بالا خراب میگه از بالا جایزه خانمی از پایین گرفته میگه از پایین جایزه هر کسی چجور عمل میکنه اون فتوا میده اما از هر طرف حرامه لعنت آمده برای گرفتن آبرو اگر چایی کی باشد چای دستشویی حمام آشپزخانه اشکال دارد نه اشکالش این است که نباید آزوغه در در دستشوی ریخته بشه سبدی بزار آزوغه ریخته نشه اشکال نداره چرا چون در حدیث داریم که غذای شما آزوغه جنات هست و شما او نباید با بسره کثیف بکنید آیا برای زن جایز است که گاهی موقع به قبرستان برو نه جایز نیست آیا کسی یک بچه کوچک داره وقتی او را تمیز میکنه با آبی که با لباس نماز بخانه وقتی بچه را تمیز میکنه کسافت میشوره لباس نجس میشود با نماز خواندن درست نیست مادری پنج دختر داره ولی مادر از یک دخترش تقاضای کمک میکنه دختر میگه شما زمین داری زمین را به من بده در عوض این پول قرضات مادر قبول میکنه بعد مدتی مادر وفات میکنه حالا زمین مادر اگر این دختر پول را داده در قبال زمین مادر داده زمین بده پول بده معامله شده ثابت بشه رفته این برای بچه‌ای که عبدالله در کما است دوما دعا بکنید دعا به الله رب العالی شفا عاجل نصیب بفرمایم و همین دعا رو مرتب بخیر ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون آیه قرآنی سوره حامیم این 125 هزار بار بخوانید دعا بکنید انشاءالله فورا به هوش میاد این خیلی مجربه این آیه قرآنی هست رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون حتی اگر کسی حکم اعدامش آمده باشه اگر دوار بخونن انشاءالله حکم اعدامش هم دوار دیگه لغو میشه اگر کسی هر وقت قرآن بخواند و ذکری که میخواند ثوابش به مرده ببخشه به هر دو سواب میرسه بله به این هم ثواب میرسه بون هم سواب میرسه از این چیزی کاسته نمیشه این سوره هایی که هر شب خوانده میشم مثل یاسین تبارکه الرحمن واقع حدی جایز است هر شب میخوانیم بله جایز بخوانی ببخشی اشکال نداره شخصی سوال در راه در شخصی مسئول در اداره مربوط خیش رشوخاری کردی، هم اکنون بازنشسته شده توبه کرد چگونه فقط توبه کنه اگر اون افراد میشناسه حلاله طلب کنه اما که فقط رش توبه از رای جز توبه نداردی هنگام شستن میه در درود ابراهیم جایز نه شستن میه نجسه میه که نجس باشه هنگام کنار چیز نجس قرآن خونده نمیشه درود هم خونده نمیشه آیا ماشین اتوبوس نماز اشاره در ماشین اتوبوس نماز را به اشاره بخانید که رسیدید دوباره نماز را یاده بکنید شخصی میره برای وضو گرفته مثلا نماز در حال خانده نماز در وضو نماز تمام نشده بی اختیاری وضو بیش اگر همیشه میره وضو میگیره و مرتب وضوش میش کنه همیشه اینجوری هست تا میگیره میشکره این مازور عضو بگیر نماز بخون برای نماز با لباس تمیز کن یا پنبه بر بده دستمال بر بده نماز بعد عوضش بکن تا لباس کثیف نشود حکم کپسولی که شرکت گاز هست مثلا 20 وازا چهل این حکم چی است خب اونجا دولتی فروخت میشه اینجا آزاد این اشکال نداره بعضی گاهن پیش میاد که در به شرکت را بسته و گاز توضیح نمیشه همین شرکت و بسته گاز تولید نمیشه این حق مال صاحب شرکت نیست و این حق هم نداره حتی در چنین شرایطی که اگر صاحب امتیاز بنزین گازویر گاز یا چیزهایی که یارانه از دولت میگیره اگر بخواد اونجا دیگه اخاذی دزدی بکند دولت میتونه سلب امتیاز کنه یا همون گاز ازش بگیره به مردم بده و پول خودشو برگردونه حتی این قدرت را دولت داره و باید این کار رو انجام بدهد و شرع این کار جایزه این که در میبنده از پشت کپسول پر میکنند و آزاد میفروشه این حرامه این برای اون حراسان جایز نیست تا شرکت این حرامه تا شرکت حرامه چون این یارانه در میفروشه از بیت المال داره به اصطلاح استفاده میکنه این حرامه یک برز بعد از شرکت ها هست حالا اینجا هست یعنی اما خیلی جاها همین است که گاز کم میریزن مثلا بعد 11 کیلو باشه 8 کیلو 7 کیلو چون قدیما علا کپسول میبرد خونه دیر تمام میشه حالا دیگه فورا یه هفته میره تمام شد این دوزی بعدی هست هر کسی از هر طریق دسته برسه دوزیش میکنه فهم میکنه خیلی من دیگه زرنگی داره سرمایه گذاری برای کی داره آخر خود رو تواه میکنه یک مرد زن سوم را گرفته الان زن اول اولتر یک بار از بار ازدواج کرده این زن دو دختر دارم این مرد دو زن دیگر نیز دارم آن دو زن دو پسر دارم زن سوم این دو پسر را شیر داده آیا محرم میشون این بچه همه ها اگه زن سوم دو تا بچه کیر شیر داده اگه زن اول به سلام بچه داشته زن سوم شیر داده چجور شیر داده صورت مسئلهش واضح نیست بعد شوهر اولیش ها مثلا بعد شوهر اولی بچه داشته اومده اینا شیر داده چجور شیر داده اینا رو اینجا اگر زن اولی بوده حتما این هم بیو بوده همون زمانی که بیو شوهر کسی زن کسی دیگه بوده اگر بچه این خانم شیر داده این بچه ها محرم میشن و همون بچه های محرم میشن که شیر خوردن و بقیه بچه ها با به اصطلاح بچه های خانم از شوهر قبلش محرم نمیشوند آیا شوهر خارزاده محرم است نه نه محرم است هر کس قضا رفوت کنه حلال حلال حرام است حلال حلال است اشکال نداره این این فوت کرده فوت نکنی به خاطر کرایت طبیعی مردم بدشون میاد این خاطر حرمت غذا نیست من یک کارمند اداره هستم باعث هشت ساعت کار بکنم ولی من در حالی که حالی که رفتم اداره من میروم فرزند دارم مدرسه میبرم و میرو نان میگیرم و زودتر از اداره بیرون میام دیرتر اداره میروم این کار حرامه زودتر دیرتر رفتن زودتر آمدن چقدر از این وقت نمیری همین از حقوقت حرام میشه باید کامه هر ساعت در اداره باشی این که میشه پاس میگیرند و میرند و در اختیار خودشان هستند این دیگه ناجایز و حرام است اموار مدارس یا مساجد زکات دارند یا نه مساجد و مدارس اگر وقف باشند به حد نصاب رسن دارند در غیر اصول الله در بانک میمانند وسائل مساجد را سیعت و منکسانی در مهران مسجد داخل مسجد می آیند و نمازگزاران داخل مسجد نشستند و مردم دیگر برای آن شخص بلند میشوند چوک میدارند بلند شدن برای کسی به احترام اشکال نداره شرطش این است که کسی که میخوای بلند بشی انگیزه احترام داشته باشی نه خاطر ریا اون کسی که داره وارد میشه در دلش این حس نباشه که برای من به اسلام بلند بشن اگر دلش این باشه به احترامم بلند بشم نشدن ناراحت بشه اون گناهکار در حدیث اومده که من احب این تمثل له الناس فلتبا و ما من النار دوست داره مردم بلند بشن جهنم میره اما اون دوست نداره مردم روی محبت بلند میشن اشکال نداره نبی کریم فرمود برای سعد ابن معاذ قومو الى سیدکم داخل سید بخاری میاد بلند بشید برای آقایتون چون سرداری بود اگه احترام باشه هدف احترام باشه او هم تکبر نداشته باشه اشکال نداره فرزندان دختر پسر ما در مدارس در شیفت زور که وقت نماز به مکان برای نماز اختیار نداره لطفا مسئولین مدیران مدارس را ارشاد فرمایید این خیلی بجا هست و خیلی چیز خوبیه برای سینما و برای تئاتر و اینها جا هست برای نماز جا نیست چرا جا یه موقعیت بگیرید از این مسئولیت چنده بکنید هم داخل سالون بیاندازید وقتی نماز بیاندازید جا پیدا میشه اما دل ناخواسته بهانه زیاد دارد کارش آسونه یک, کلاس رو اختصاص بدید یا اون راه رو را حسیر بیا بیاندازی اگر نماز بخونید مانع نماز بشید گناه بسیار بزرگی یا نگذاری نماز بخونند یا بهانه بیاری گناه بر میگه مسئولی که مانع میشه در کل گناه ها شریک میشه خلاص اللهم صل على سيدنا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ربنا تقبل منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا وقنا اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا www.ulumqurani.com